Znači čisto informativno dok se ljudi još ne skupe Ima novih pa onda mala obavijest Znači seminar je zamišljen kao cijelina Jeste da se neke stvari ponavljaju Ali ako hoćete najviše izvući iz ovog tipa predavanja Jer ima izvjesna centralna ideja koju bih htio prenijeti ljudima Ne samo da dođu da čuju jednom Nego da je uzmu k sebi i nastave s njom živjeti Onda bi bilo uputno ako ste potrebiti Ili ako hoćete više od vašeg hoda s Kristom Da poslušate sva predavanja tako da gradimo izvjesnu svjesnost kod vas Isto tako gradimo vjeru unutar te svjesnosti Svjesnosti o važnosti riječi Bože O tome što ona jest u sebi, što nudi, što se može postići u njoj, po njoj, kroz nju Da bi onda, znači, u vašem hodu Mogli imati bolje ili ti ga zadovoljavajuće rezultate Mi smo prva dva dana poglavito razrađivali princip vjere i to ćemo danas isto nastaviti Princip vjere u Božju riječ u smislu Ako je riječ Božja istinita I mi to doista u srcu vjerujemo I počnemo djelovati s tim u skladu kao da je istinita Onda možemo očekivati da onaj koji je izgovorio tu riječ Tu riječ potvrdi u našem životu I da se ona utjelovi jer od riječi koja je na papiru nemate baš puno Ako ne postane tijelom u vašem životu Recimo Ako kaže tamo njegovim ranama ste bili iscijeljeni Vama to ne znači ništa Premda to vama može pripadati ako ste u Kristu Znači legalno, zakonski je naše ili vaše ali dok nije iskustveno vaše, dok vas ne prestane bolet Dok ne nestane izraslina, dok se oko ne otvori Ili bilo koja druga smetnja u prirodnoj sferi Vi nemate ništa od te riječi Nažalost, puno ljudi slavi riječ tretiraju sa štovanjem Pjevaju hvalospjeve o njoj Ali riječ njima ne koristi ništa U principu dođete isto kao da čitaju bajke ili slušaju bajke Riječ neće ostvariti učinak u vašem životu Dok ne djelujete u skladu s njom Najvažnija definicija vjere koju možete naučiti je sljedeća Vjera je ponašat se kao da je riječ mog Boga Oca istina To vam je jednostavnije od vjerovat Vjerovat ostavlja izvjesnu mistiku u zraku dok je to ništa drugo nego ponašat se kao da je riječ Božja istina Kao da Otac nije slagao Zato sam ja dijelio ovih 7 plus 7 velikih temeljnih istina Ja sam ih zamislio kao izvjesnu dioptriju putem koje možete čitati sveto pismo Ili ti ga sve ono što se tamo govori odnosi na nas i ja ću to citirati ili, Znači mi ćemo to ispovjediti danas kao i svaki put do sad ako bi stvarno razumjeli tih 7 plus 7 velikih istina One bi vam stvarno u svoj istini promijenile život Baš zbog upravo rečenog vi bi se prema riječi Boga odnosili kao prema riječi Boga Odnosili bi se prema njoj kao prema živoj stvarnosti I ako bi počeli djelovati u skladu s njom Ili postali dobra zemlja Da sjeme božanske riječi Luka 8.11 Padne na dobro tlo Onda bi to sjeme koje je nepropadljivo Koje ne može podbaciti Ono bi počelo u vašem životu ostvarivati Ono zbog čega je on njega izgovorio kako smo i čitali u Izaji 50, 11 Nijedna riječ koja izađe iz njegovih usta nije jalova Nijedna Što Bog kaže, On je sasvim u stanju ispuni Zato se i zove moguće Prema tome, mi smo na nekim jednostavnim primjerima iz riječi Bože Razrađivali princip slušanja Božje poruke Shvaćanja da to jest Božja poruka Ili ti ga čista istina Božji Znači princip govorenja Boži princip objavljivanja sebe Njegovog djelovanja Onog što je učinio i spreman učiniti I mi smo tu u poziciji da razumijemo Da On u svom savršenstvu ne može i neće slagati Ako je to istina Ako smo čuli poruku I počeli u tu poruku istinski vjerovati Onda je sljedeći potez da se ponašamo kao da je istinita Ili da djelujemo u skladu Bez toga po jasnim uputama iz Jakova drugo poglavlje stihovi 14 do 26 točnije 14, 17, 20 i 26 ta vjera koja je samo na usnama, samo u glavi razumsko potvrđivanje što smo rekli da je jedan od neprijatelja vjere neće vam koristiti ništa jer onda nema podudarnih dijela i to je mrtvo kao što je tijelo bez duše mrtvo i onda smo razrađivali onaj šah u tri poteza U dijelima apostolskim 14. pogled stihovi 7 do 10 Čovjek koji je bio hrom od rođenja Koji je prvi put čuo poruku evanđelja Ili ti ga poruku o Kristu Ili poruku onome što je Bog Otac učinio za, u Kristu Isusu Za sve nas za cijeli svijet Što uključuje i iscjeljenje Jer na tri mjesta jasno kaže da je križ nama osigurao Ne samo iskupljenje duše Nego i iscjeljenje tijela to je Izaja 53.4.5, Matej 8.17 1. Petrova 2.24 Tri jasne izjave, više nego dovoljno Jer pismo kaže neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka izjava Znači moja izjava jest da smo njegovim ranama iscijeljeni Izaja prorokuje, Krist potvrđuje Matej 8.17 Petar gleda unazad i daje tvrdnju za crkvu u prošlom vremenu Njegovim ranama ste bili iscijeljeni Prema tome, nakon što smo mi bili iscijeljeni Kristovim križem Apostoli učenici su dobili zadatak Idete i propovjedajte radosnu vijest To je Marko 16.15 i Matej 28.18 Prema tome, oni su se odazvali na njegov uputu I počeli su propovjedati evanđelje Evanđelje je bilo na početku i sad jedno, jedno te jedino ili ti ga jedno te isto, nema promjene Svatko tko mijenja evanđelje, skida bilo što iz njega On ulazi u onu nezgodnu uputu Pavle iz Galačana Prvo poglavlje stihovi 6 do 9, a to je Ako vam ja ili bilo koji anđeo s neba dođe I navijesti neko drugo evanđelje I onda još jednom ponavlja, neka je proklet Dva put je to Pavle ponovio Prema tome, iz nužnosti, ako uključite razumijevanje Čovjek koji je bio u likaonskim krajevima Derbi Listrit, kad je prvi put čuo evanđelje Mora je čut od Pavla Da je njegovim ranama iscijeljen Zašto? Jer čovjek koji je prvi put čuo evanđelje On je dobio vjeru da bude iscijeljen i kad je Pavle percipirao da on ima vjeru da bude iscijeljen On ga je potakao i rekao je ustani I on je ustao i poskočio i ozdravio I to je jednostavan princip vjere kojeg mi razrađujemo On radi uvijek Znači, mi čujemo poruku, mi povjerujemo u poruku I ponašamo se kao da je poruka istinita Unatoč protivnim okolnostima Znači, bilo da se radi o simptomima tijela Bilo da se radi o naučnim dokazima ili, e, doktorskim statistikama Bilo da se radi o mišljenjima drugih ljudi Mi to ne slušamo Mi imamo miso o Kristovu ako smo Kristovi Ako nismo još ili radimo na tome Onda obnavljamo naš um prema onome što piše u riječi Božoj i to je uputa za crkvu po Rimljanima 12.2 Mi moramo obnoviti naš um i početi misliti onako kako riječ Božja govori Onda smo jučer razrađivali i onda smo imali jedan živi primjer Vidjeli ste, čuli ste svjedočanstvo osobe koja je bila osuđena po doktorskim statistikama Da je odrežu kuk, izvade kuk, stave plastični, nije mogla hodati, prohodala Jer je čula poruku evanđelja Džabe vama ako imate vjeru Možete imati ne znam koliko vjere ali ako ne znate u kom pravcu osloboditi tu vjeru Ništa se neće dogoditi, jel tako? Vi morate znači imati istinitu informaciju I onda znati kako tu istinitu informaciju sprovesti u praksu Jel tako? I ako mi to ne napravimo Neće se ništa dogoditi Onda smo razrađivali jučer isti princip vjere Znači, jako je važno da razumijete temeljni princip Kojeg evo, ja nažalost vidim na terenu Ljudi apsolutno ne razumiju Znači ne bi ja to toliko ponavljao da je to opće znanje, jel tako? Ali s obzirom da nije opće znanje i na njemu je sve utemeljeno, ne nešto nego sve, jer kaže mi se spašavamo po vjeri, znači vjera je bitna, to se Fežani 2.8 da se netko ne bi hvastao, spašeni ste po vjeri, ne po vlastitim djelima Isto tako kaže da je bez vjere nemoguće umiljeti se Bogu Hebrejima 11.6 jer komu prilazi mora vjerovati da On jest i da nagrađuje one koji ga ustrajno traže Isto tako kaže da će pravednik živjeti po vjeri ne po nevjere To kaže u Hebrajima 10.38 Onda dalje kaže da Dobra reče da, mi koji smo vjernici ne hodamo po onome što vidimo Nego po onome što piše Ili ti ga onome što je Bog u svojoj riječi rekao To je jedina stvarnost i svjetiljka našim stopalima I svjetlo na našoj stazi Sve drugo je mrak Po psalmu 119.105 Prema tome, princip vjere je važan Ako ništa drugo kaže tvate vjera iscijelila Kaže ženi koja je krvarila 12 godina Tamo u Marku 5. pogledaj Stih 34 Isus kaže tvate vjera iscijelila ne samo to, nego ako ne vjerujemo, naše molitve neće biti uspješne Većina ljudi moli i moli i moli Ne razumije jednostavan biblijski princip Koji kaže sve što u molitvi zatražite To je molitva vjerujući Ljudi traže, traže, traže i, ne čude, i čude se zašto se ne događa Kaže Matej 21.22 Sve što u molitve zatražite vjerujući Znači kršćanska molitva nije moliti, moliti, moliti, moliti, moliti Nadat se i nadat se Nego moliti vjerova da nas čuje jer Tražimo u skladu s njegovom voljom I znamo da već imamo I odemo radosni zahvaljujući Pa 1. Ivanove 5.14.15 Isto tako po Marku 11.24 Sve što god u molitve zatražite vjerujući Vjerujući, vjerujte da ste već primili Znači, a mi već znamo da smo primili Spajam sve, tri izjave U svakom slučaju, dok molimo, znamo da nas On uslišava Jer tražimo u skladu s njegovom voljom Prema tome, vjera je jako bitan princip I ja ga nastavim naglasiti da bi razumjeli u sljedećim predavanjima na čemu stojimo Vjera je po Hebrejima 11.1 uvjerenje u zbilje koje još ne vidimo Kako mi možemo vjerovati u nešto što još ne vidimo? Možemo na osnovu iskaza ono koji nikad ne laže i zato je važno da uđete vi koji niste Još dublje vi koji već jeste Da razumijete važnost tih 7 plus 7 izjava Ja ću ih ponovo naglasiti Da ćemo i kao ispovjed Vi možete za mnom ponavljati u sebe, Ali je bitno da to vama dođe U vaš sistem kao program Kao princip gledanja na stvar Znači broj 1 Bog nikad ne laže Nikad To je Titu 1.2 On nikad ne laže mi ćemo nastaviti danas princip djelovanja u skladu s riječi ali da bi djelovali u skladu s riječi Mi moramo biti u svjesnosti Da onaj koji je izgovorio riječ ne laže Da motri na svoju riječ Da ispuni po Jeremi 1.12 I da je njegova riječ istina Istina znači stvarnost Jedan prijevod kaže Nešto što jest To jedino jest I zato se zove istina Ono što se tome protivi je neistina Ili nestvarno Druga izjava, njegova riječ je istina Ili tvoja riječ je istina, Isus govori I to imate na plakatu Onda treće kaže On, Bog, naš Otac Je vjeran ispuniti svako svoje obećanje Ne neko, nego svako Svaki prirodni čovjek zna da mu čast, ugled, ime ovisi o tome da li će izgovoriti i ispuniti što je obećao ili što je izgovorio, jel tako? Nakon nešto vremena ako znate nekog, ja znam neke koji govore i ne ispunjavaju to što govore, vi više ne slušate što on govori i u principu ga više ne želite ni vidjeti. Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Međutim, po psalmu 138 stihovi 2-3 On kaže da je iza svake njegove riječi Meni se sviđa ovaj prijevod Cijela ili sva čast njegovog imena Jer ovo naglašava na jedan ljudski način razumljiv bit stvari On kaže u ovom prevodu koji je uobičajen Da je on uzveličao svoju riječ iznad svog imena Ali ovaj prijevod se meni više sviđa Iza svake tvoje riječi je sva čast tvog imena Koji u našem prirodnom svijetu Prema tome što on kaže, on kaže istinu On neće slagati, vjeranje je ispuniti svako sve obećanje To će vam trebati kad stanete na tu riječ Jer ta riječ ili vjernost njegove riječi Je grudobrani štit po psalmu 91.4 Vi ga morate imati, zašto? Jer stižu ognjene strijele zloga on će vas na svaki mogući način nastaviti spriječiti da postignete Obećan ili osiguran u Kristu Isusu On je s nama cijelom dužinom puta Ko što je bio s Kristom sve do zadnjeg uzdaha na križu Nemojte misliti da ćete se jedan dan moći opustiti Da nije neprijatelj odmah tu pored vas ali iako je On pored nas, ona ne može ništa ako smo u Kristu Kako kaže 23. psalam 4. stih Ti mi pripremaš trpezu na očigled moj, 25. Na očigled mojim neprijateljima Na očigled mojim neprijateljima na očigled mojim neprijateljima Znači, On je tu oko nas Ali dok smo mi u Kristu, mi smo zaštićeni Možemo se opustiti u njemu Zato je bitno znati da je njegova riječ istina i ako je ta riječ u nama, ako je ona silna u nama, ako ona prisutna, ako mi znamo da ona istina i ne može podbaciti Onda Ivan piše nama u prvoj Ivanovoj 2.14 mladići ili može djevojčice, djevojke, žene, starice, kako god Ja vam pišem jer vi ste pobjedili zlog Vi ste jaki jer riječ Božja prebiva u vama ne pobjedit ćete ih, nego ste ga već pobjedili Isto što kaže u prvoj Ivanovoj 4.4 Vi ste dječice od Boga a vi ste dječice od Boga I pobijedili ste ih Jer jači je onaj koji u vama Nego onaj koji u svijetu Znači, riječ Božja nije kao ljudska riječ Četvrto, brojevi 23.19 Nije on kao čovjek sin Adama Da kaže pa da onda porekne Ne, što ja, gospod, rekoh Sve će se dogoditi Ezekiel 12.25 25 i 28 Znači, ako je on rekao, mi ćemo vidjeti sad ponovo jednu zgodu jako ilustrativnu, tipičnu Jer pismo kaže da je Isus napravio mnoga druga čuda u prisustvu svojih učenika Ne samo ono što je zapisano ovdje, to vam mora biti jasno Međutim, ova su zapisana, Ivan 20, 31, 30 i 31 Znači, to je zapisano iz sljedećeg razloga Da vi možete vjerovati da je on Mesija, Sin Boži, da vjerujući i da vjerujući da možete vjerovati da vjerujući imate imate Zoji Život Boži po njegovom imenu Znači bitno je znati da što on kaže jest Jer je na nama napravi sljedeći korak da bi on potvrdio svoju riječ Ako mi ne napravimo taj korak Sve ovo može biti naše I jest naše ako smo u Kristu Možemo biti okruženi milošću Ali ćemo ostati lišeni te milosti Zbog naše nevjere I on je ovo dokazao za Mojsija, za Izraela Kaže, Izraelu je ispunio svako od njegovih lijepih obećanja Koja je dao svom sluzi Mojsiju Ne, nijedno nije propalo Izrael je bio sluga Oni nisu bili djeca Božja kao i mi Nisu još mogli biti Jer krv još nije bila prolivena Prema tome Prvi kraljevi 8.56 kažu da on za vrijeme Izraela i dalje I dalje nije nikad podbacio I dalje nikad a li neće sad za novog saveza, boljeg saveza, boljeg svećenika po Hebrejima 8.6 A to je Krist Isus, novi zavjet, krvlju potpisan Krvlju potpisan po Mateju 26.28 I on stoji kao jamac cijelog tog saveza Znači žirant, Isus stoji za svake riječi i ne može podbaciti po Hebrejima 7.22 I svako Božje obećanje ili tvrdnja, dođe vam na isto U novom zavjetu mora biti naš da, moćni da Amen, naš Amen I vi ste vidjeli, prvog dana su bili dva isceljenja na licu mjesta Jer ljudi ako nauče taj moćni da Ako otvore vrata srca kad on kuca sa svojom riječi I u riječi je Božja sila Sila koja isceljuje, sila koja oslobađa jer je Božji duh koji u sebi nosi božanski život i on u našem životu ostvaruje sozo što znači spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan jer kasnije će vam trebati očuvanje on odmah čini to što je on u principu u sebi sposoban učiniti a to je dat nam cijeli paket ali mi moramo otvoriti vrata srca jer on poštuje slobodnu volju po otkrovenju 3.20 on kuca mi otvaramo i ako smo razumjeli ovo A ja predlažem vama koji niste da se pozabavite s ovim jer ovo je temelj Onda imamo drugih sedam jako važnih praktičnih postavki Za naše djelovanje u skladu sa prvih sedam Broj jedan, ovo pismo, sveto pismo, riječ Bože Bog Otac govori meni osobno sad iako su te zgode zakoni vjere, zakoni kraljevstva Božjeg ili zakoni vjere dođe vam na isto ili zakoni u kojima se kreće naša duša ko riba u moru ne može pobjeći, a to su istine vjere koje Isus izgovorio. One su samo obučene, utjelovljene u povijesne zgode jer negdje moraju za nas dok smo tjelesni biti smješteni u prostor ili vrijeme, ali zakoni su bezvremeni, važi uvijek. Važilo je onda i važi sad Prema tome, ove zgode utjelovljuju stvarnost koja uvijek radi to On nama govori osobno sad Znači u osobite I onda On On jest Ono što u svojoj riječi kaže da jest On jest I ja jesam ono što On u svojoj riječi kaže da jesam I On ima ono što u svojoj riječi kaže da ima I ja imam ono što On u svojoj riječi kaže da imam i ja mogu učiniti ono što On u svoj riječi kaže da mogu učiniti I On može učiniti ono što u svoj riječi kaže da može učiniti Ali ovo nam mora postati živa, praktična stvarnost Način razmišljanja, program našeg kompjutera Ako ćemo mi ostvariti uspjeh A ne možemo drugačije ostvariti uspjeh Ako ne idemo putem kojeg je On ukazao Ili kojega obasjava njegov primjer i njegova riječ on nam je dao princip prisvajanja blagoslova Mi smo već rekli da to nije kao ljudski način Da to nije kao ljudski način razmišljanja, jel tako? Jer kao što je nebo iznad zemlje Tako su njegovi pute iznad naših puta i njegove misli iznad naših misli To je Izaja 55.8.9 Moji puti nisu vaši puti moje misli nisu vaše misli Prema tome Mi moramo znači promijeniti način gledanja na stvari Kad se odnosimo prema božanskim stvarnostima I naučiti razmišljati i djelovati na način Kako ga je On objavio da postiže rezultat I mi smo onda vidjeli tako neke primjere Znači nema nemoguće stvari za njega Ali mi ga ograničavamo Našom nevjerom ili sumnjom Sumnja je jednako otpor Protiv djelovanja božanskog duha Ili duha božanskog oca ljubave i on se neće protiv naše sumnje Znači, neće na silu se probit Kako jasno kaže u Jakovljevoj prvo pogledaj stihovi 5 do 8, točnije stih 7 Neka čovjek koji sumnja ne misli da će išta dobiti od gospoda Jer on je nestalan u svemu što čini, na svim svojim putovima Prema tome, sumnja je otpor Sumnja ili nevjera u riječ Mi se čudimo zašto se ne događa A ne događa se jer sumnjamo ili ne vjerujemo i čim se to makne Onaj odmak od odmah kad smo se pomolili Se smanji I dođe do ispunjenja Znači odmah jedna, odmak jednako relativan je našem sumnjanju u njegovu riječ Inače se događa odmah Znači pričamo o principu vjere Ja ću zadnjeg dana dijeliti jednu knjižicu To je nova knjižica Ja ću vam čitati zašto sam je napravio Posveta je moja <clears throat> Dok sam prevodio ove objave imao sam pred svojim očima draga lica onih duša koje potaknute mojim propovjedanjem o riječi Božjoj dobiju veliku želju početi čitati sveto pismo. Ja sam vidio po vašoj ankete svi imaju sveto pismo ili Novi Zavjet, uglavnom sveto pismo. Međutim, jedno posto ga ili rijetko ili nikako čita Ja ću vam reći razlog za to Ljudi bivaju potaknuti čita sveto pismo Onda krenu čita sveto pismo, ali ono im je mrtvo nakon nešto vremena ih, znači, više ne privlači Ne zanima ih I s obzirom da rijetko ima oko njih netko ko je, ko je nadahnut Koji može pismo približiti Oni na kraju pismo stave na stranu I ponovo sve misli ispunjavaju sa nekim bezveznim stvarima I onda opet naravno propadaju u svijet I u šake onoga koji je gospodar svijeta Po drugim korinčanima 4.4 Prema tome, s obzirom na tu potrebu On koji je sama riječ On koji je Otac stalno govori svoje djece Ako se mi otvorimo da On može nama govoriti, jel' tako? Ivan 14.21 kaže Tko me ljubi vrši moje zapovedi Ja ću mu se objaviti Prema tome, jedan čovjek je primao sedam godina živu riječ I on je zapisao nešto što se zovu gospodnje propovjedi Sam Isus je kroz njega tumačio zgode U kojima se u evanđeljima on sam nalazio na zemlji i s obzirom na oduševljenje ljudi koji su to čitali Ja sam odlučio za potrebe ovog seminara I zbog ljudi koje, kako sam tu napisao Vidim da se muče s time Napraviti ovu knjižicu i dati vam je na kraju seminara Moja ideja je da vas, znači, zaljubi više u riječ Vas koji nemate još tako duh razvijen Da vam riječ govori sama po sebi pa ću vam neke stvari pročitati da pročitam objavu do kraja e, Posvetu Znači dobiju veliku želju početi čitati sveto pismo Da bi onda kada započnu čitati u samoći svog doma zapeli o slovo pisma koje im biva nerazumljivo i time daleko Da bi na kraju mnogi od njih razočarani Odustali od čitanja u potpunosti Ovo je, ovo je što se uglavnom događa na terenu moja je molitva da ova tumačenja Evanđelja od strane Isusa Krista osobno Otvori razumijevanje i uvedu vas u spoznaju bezvremene ljepote I ogromne praktične vrijednosti tih biblijskih tekstova Znači, radi se o biblijskim tekstovima iz Evanđelja koje Krist sam objašnjava I ja sam napravio knjižica, zove se Čudesno Isusovo djelovanje Znači iz te knjige koja sadrži 53 propovjedi Ja sam preveo sve što se tiče čuda Isus koja je radio Znači čuda vezano za materijalno Pretvaranje vode u vino Utišavanje oluje pret, e, e, Umnažanje kruha Na dva mjesta 4000, 5000 ljudi Onda uskrsnuće mrtvih Jajrova kći i mladić iz Onda izgonjenje zloduha i iscjeljenja Među kojima su i desetorica gubavaca Ja ću samo dvije, tri rečenice pročitati iz te objave E, koja meni puno znači kao nadom nadopuna onog što smo do sad govorili o vjeri Znači, on razrađuje zbog nas što je vjera Sam kriz govori Meni je ovo puno pomoglo, zato vam to čitam Znači, on govori On koji je bio u situaciji gdje je bilo deset gubavaca I on sad zbog nas objašnjava što se dogodilo On kaže ovako Kaže Vjera koju sam podučavao moje učenike I koju sam želio demonstrirati I učiniti oshvatljivom vama Kroz isceljenje deset gubavaca Je daleko veća sila U svijetu duhova Nego to ikada možete zamisliti Kaže, sve je moguće onome koji vjeruje To je rekao dječaku epileptičara Tamo piše zao, da ga je zao duh gluhi i njemi držao To je Marko 9.23 Sve je moguće Meni to govori da je to velika sila Izuzetno je važno razumjeti princip vjere koja oslobađa Božju silu koja je non stop, dopus, e, prisutna non stop dostupna mi probijamo znači tu barijeru sa vjerom i ona se očituje znači vjera o kojoj mi pričamo dva dana jer to ovako on je prisutan cijelo vrijeme i samo čeka da mi taknemo taj gumb i on se očituje I mi postignemo naše čuda Ili on, on se očituje u čudesnom Znači, djelovanju u našem životu On je cijelo vrijeme tu I naša vjera ga oslobađa slanca I vi ili mi moramo razumjeti princip vjere i ima dva krasna tumačenja Obe objave Desetorica gubavaca i ova koju ćemo danas obrađivati Isceljenje plemićevog sina iz Ivanovog evanđelja četvrto pogleda stihove 46 do 54 Princip vjere Prekrasna tumačenja o vjeri Ja sam to pocrta Od iznimne važnosti jer ako bi to razumjeli i počeli prakticirati Onda bi se stvari počele događati Izvanredne stvari ali ne samo to Ti uđeš u jednu radost Jer onaj koji vjeruje u očevu riječ On je odmah u radosti Jer mu riječ Božja obećava i osigurava sve Izuzetno je to važno razumjeti Ok, pazi sad ovo Jer ova vjera, što je ta vjera? Znači, dolazi deset gubavaca na daljini stoji od Isusa Jer ne smiju se prema zakonu približiti Da to ne pređe na druge I oni zaklinju za milosrđe, jel tako? I onda Isus kaže Idete i pokažite se svećeniku To je bilo istoznačno kako smo objašnjavali Po Levitskom zakonu 14 Kao da su došli, e, da svećenik potvrdi da su iscijeljeni Da prinese žrtvu jednu ptičicu Čija krv je stavljena na drugu ptičicu I ovo odleti, mi smo druga ptičica a Kristova krv je ova druga ptičica i dok su išli Oni su išli na osnovu Isusove riječi Oni su djelovali u skladu s Isusovom riječi, jel' tako? Jer ova vjera je čvrsto uvjerenje Kako se ova ili ona stvar mora neopozivo dogoditi kako jeste onda kroz moju, kroz moju riječ Pazi sad ovo Ova vjera je sudjelovanje u mojoj moći Znači, čim mi imamo vjeru Mi mu otvaramo vrata srca I prisutna sila božanskog duha ulazi I ostvaruje što je obećao Suprotno vjeri je sumnjanje u riječ Otpor i on ga ne može slomiti Zbog zakona božanskog reda Koji poštuje slobodnu volju zato on traži vjeru Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu Jer oni koji mu prelaze Možemo čitati koji dolaze krijeći riječi Moraju vjerovati da riječ jest istina I da će se obistiniti u životu svakoga koji vjeruje Možemo tako čitati Potencijal je uvijek u riječi Zašto je više puta tijekom Isusovog djelovanja Premda je iz njega izlazila sila koja je ozdravljala sve Luka 6.19 Mnoštvo bilo oko njega, ali nisu ozdravljale kad je žena koja je krvarila 12 godina ozdravila nije ona bila jedina jer kad je Isus rekao tko me dotakao On je osjetio da je sila izašla iz njega Sila je opipljiva sva Ovi koji polažu ruke to znaju Iskoči Prema tome on je osjetio Ali učenici su se čudili Znači mnoštvo se gura oko tebe A ti pitaš kome se dotaka Ali on je znao s obzirom da je bio poseban dodir Dodir vjere I kad ga se žena dotakla u vjeru bila iscijeljena I on je rekao, ide ženo, tva te vjera iscijela Marko 5.34 Prema tome, razumite Riječ je pomazana sa Duhom Božim i snagom Ne mora se dodatno pomazivati Riječi koje vam govorim su duh i život Ivan 6.63 U njoj je potrebna sila da strga jaram bolesti Po Izaji 10.27 ali zašto ovo djeluje u nečijim životinama, u nečijim ne? Evo ja sam rekao neki, ja sam pitao otvoreno pitanje na molitvenoj grupi. Dolazi žena sa jakom vjerom, da ne ponavljam cijelu priču. I jedva može stati na nogu. I još ima koljeno, ima neko jaje na koljenu. U momentu kad ulazi u sferu, njoj prestaje bol, nestaje jaje i počne skakati i zahvaljivati. Ja pitam zašto se njoj dogodilo, a nije vama. Jer to je dostupno. Ista stvar kad je riječ Božja, kad se čita Ona ima u sebi iscijeliteljsku moć Svu silu ako čitamo s vjerom Zato kaže mudre izreke 4.20 do 22 Sine moj, pazi na moje riječi Prigni svoj uho mojim besjedama Nikad ih ne ispušta iz očiju Pohrani se srca svoga Jer su život onima koji ih nađu I zdravlje za svo njihovo tijelo Sve ovisi o tome na koji način mi tretiramo njega koji je i kuca na naša vrata Preskače, ne čitam po redu Samo rečenice koje su meni onako osvijetlile dušu Kako se Pavle moli, jedan prevod kaže Novi živi prevod, tamo kad ona molitva iz Efežana 1.17 21 Kaže, neka svjetlost preplavi vaše srce ili neka vaše svjetlo bude preplavljeno Neka vaše srce bude preplavljeno sa svjetlom Znaš onako, jer njegova riječ Ako je njegova riječ Po psalmu 119, 130 Kad uđe u dušu upali svjetlo Čim uđe Prepoznaćeš zato što te osvijetli, dotakne, probudi, osnaži Onda znaš da je Bog Kaže ovako Bila je to ova vjera Koju su deset gubavaca prigrlili tako čvrsto Znači čvrsto uvjerenje da se ono što on rekao Mora neopozivo dogoditi A mi možemo imati to čvrsto uvjerenje Ako ne gledamo ono što je rekao Nego tko je rekao Jer ako svojim malim mozgom pokušavaš razumjeti Što je rekao nećeš, padaš Nemaš mozga Ali razumjeti tko je rekao I djeluje u skladu s riječi I on će potvrditi riječ Razumijete princip? Ok Oni su prigrlili tako čvrsto Da su, dok su još patili od bolesti To smo objašnjavali Jer da su oni čekali da ozdrave Pa da krenu, to nije vjera, nego potvrda Tu vjeru svatko ima Kako jedan veliki sluga Boži Pitao jednu ženu pastora koja je dolazila neprestano, neprestano, neprestano u red za polaganje ruku On je pod direktnim božim pomazanjem Apsolutno svako ko ima vjeru se iscijeli Jer posebno pozvan, posebno pomazan Međutim, ona nikako da primi I puno ljudi gleda u nju Jer ovisi o njezinoj vjeri Jer misli, ako ona ne primi, neću ni ja Pa ona je naš pastor Krasan je kršćanin I on sad polaže na nju ruke 10-11 puta i ona svaki put ne prima I on normalno, jer smo mu rekli tu situaciju Traži vođenje duha Ali mu ovaj ne daje ništa i on i dalje položi I ova ode 11. put Jer je bio ono serija, serija seminara I onda dok je odlazila i išla se sjest tamo On čuje vođenje duha Kaže pozovi je nazad I on je pozove nazad i on kaže neće primet, neće razumjet, ali će drugi na njezinom primjeru razumjet Pita je i onda kaže o njoj Sestro, kad ćeš ti početi vjerovati da si iscijeljena? Jer ona problema sa utrobom On mi položio ruke I kad bi položila Nisam još primila početka. I on nju pita Kad ćeš početi vjerovati da si primila? Pa kaže ona, pa kad primim, kada ozdravim Ta on kaže, a što ćeš onda vjerovati? Zašto će ti onda vjerovati Znači, če, če, reci ispočetka Pa on, kad ćeš početi vjerovati da si primila, sestra? Pa ona kaže, pa kad primim I, poč, i pipa se onako Boli je, ne? Pa što ćeš onda vjerovati? I tako on četiri puta nije shvatila Drugi su shvatili, došli iz cijelice Znači gubavci su išli na Isusovu riječ Zapamtite Mi čujemo riječ Znamo tko je rekao riječ i ne sumnjamo u njega koji je izgovorio riječ To je kako kaže Smith Wigglesworth Vjera utemeljena na znanju Koje ne može podbaciti i onda djeluješ u skladu s tim znanjem koje ne može podbaciti I on koji je izgovorio riječ Potvrdi riječ Jer kaže Jeremija 1.12 On motri na svoju riječ I to je to čuveno hodanje po vodi Petra Jel' tako? Ok Oni su mirno otišli svećenicima čvrsto uvjereni kako ih moja riječ, božanska riječ nije mogla obmanuti i mora biti ispunjena budući sam ja to tako želio, a oni su vjerovali i u to imali povjerenja. Nama govori Zamisli da znaš ovu formulu i stvarno vjeruješ u nju i stojiš pred Božom riječi i ona ti obećaje svaki živi mogući blagoslov sve što ti treba na zemlji. Što ti ne obećaje znači ne treba ti onda od toga ti odmah bolje dosta zahvali što te obavijesti što ti ne treba. I sad stojiš pred riznicom božanskih blagoslova I kako ja volim zvati špajzom u tatinoj kući. To je špajza. I sve ima u špajzi, ja imam ključ. I zamisli ja imam ključ i znam da sve u špajzi nikad ne otključam. I kukam kak sam gladan, kak mi fali, kak mi je zima kak, A sve u špajzi, a imam ključ Ovo vam je ključ Ili razumijete da je ključ Idemo dalje, preskačem, ne čitam po redu Takva vjera, takvo čisto Ja osobno sam jako meditirao nad ovime I mene jako ovo usmjerilo, onako smjestilo dodatno uz ono što inače znamo vjeri svetog pisma. Ali pazite, tak, jer ovo je dodatno objašnjenje u svezi stvari koje kao znamo. Takva vjera, takvo čisto nepokolebljivo uvjerenje i povjerenje u tvoja božanska obećanja. Priznajte, vama nedostaje. Ok, idemo dalje. Ova vjera, ova čvrsta uvjerenost, u što? Pa u to da moj otac ne laže Zato je bitno da čujemo ono što on govori, a ne samo da slušamo kad kaže Bog nikad ne laže. Jer to ne znači ništa drugo nego ovo. Kad on nama kaže nešto, kako smo čuli na ova dva primjera, znači u našem tijelu imate protivljenje, proturječe. Zmija što su naša osjetila kaže ma je li Bog rekao? Postanak 3.1. I ako slušaš zmiju ili svjedočanstvo osjetila A ne Božje svjedočanstvo Koje je istina Kroz otkrovenje Božanske riječi Onda je to odvajanje od njega Njegove milosti Njegove milosti Ili ti ga izgnanstvo iz raja Zajedništva s Bogom Ocem kroz riječ Jer zmija prvo kaže Ma je li ono Bog možda rekao što je rekao Ili se samo šalio I na kraju četvrti stih postanka tri kaže Ne, ne, nije to tako Ne, nećete umrijeti Ovaj princip je izuzetno važan Jer na njemu je sve utemeljeno Princip prisvajanja kojeg sam odabrao za ovu turu misije seminara Isključuje molitvu Uključuje upravo spomenuto Čut ćemo što riječ Božja govori U međuvremenu smo više puta čuli, razmislili doma I zaključili u našem srcu Da Bog ne laže I da njegova riječ istina Mi ćemo se pobrinuti da to važi za nas jer ako nismo u Kristu Isusu Ne važe obećanja i savez Po Efežanima 2.12 Van smo obećanja i saveza Pa ćemo se pobrinuti da uđemo u Krista I da s njime važe obećanja Ali ako smo u njemu I ostanemo u njemu Onda za nas važi sve što je Bog Otac u Kristu Napravio za nas na križu I dostupno nam je kroz Krista To jest kad smo u njemu I onda ćemo reći Hvala ti oče To je moje Odo ja s time radosno Neka tebi jedinome bude sva hvala i slava I čas za vijeke vjekova Amen Moje je To je najviši i najjednostavniji oblik primanja svega Što nam nudi riječ Božja ako je riječ Božja istina A mi vjerujemo u njega koji je izgovorio riječ Pa idemo onda danas još jedan taj primjer To vam je znači isti je princip Ponavljamo, kaže Pavle u Filipljanima 3.1 Meni nije teško, a za vas je dobro Kaže i psihologija da treba više puta, sedam puta, ja mislim ili devet puta ponoviti istu stvar da izbriše neistinu, da se usadi istina Zato ponavljam i ovo ću ponavljati cijelo vrijeme mi imamo vremena da vam ja ovo ponavljam deset puta Tako da onda ste vi sretni jer bilo sedam, bilo devet puta U svakom slučaju imate prilike ako ste dobrovoljni ljubitelj istine Da vam se krivi principi zamijene sa dobrim principima moja namjera je ne da vi dođete ovdje Nešto primite i vratite se nazad u stari život isti Nego da razumijete temeljne principe Koji će unaprijediti vaš život i život u vašoj okolini Da možete promijeniti vaš život sukcesivno I da možete živjeti u pobjedi u zajedništvu s Kristom Isusom Kroz njegovu riječ gledajući u njegov sveti primjer to uključuje vaš angažman To nije dolazak negdje I onda da vam se riješe svi problemi Da se vi vratite doma i nastavite činiti što ste činili do sad Što su bili i uzroci vaših problema To tako ne radi Zato ja učim principe na ova dva primjera koja ste čuli vi koji ste bili Ja sam to htio naglasiti Princip znači 30 rostrukog, 60 rostruka i 100 strukog uroda To ide postepeno razmjeno tome koliko si podložan u volji i koliko si dozvolio da ti se um obnovi Da možeš misliti na božanski način I živjeti u skladu s riječi I onda se umnaža urod ali je važno za znati, evo ja sad sam već pratio ove osobe, odrasle osobe, svjesne osobe Ušle su sa srcem, dušom, tijelom, umom u to Koliki je to napredak, to je ogroman napredak To je nadmoćan napredak u odnosu na okolinu i cijeli do tadašnji život To je ovako, znači nadmoćan napredak ako poprate jasne upute U svoje principe I počnu djelovati u skladu s njima ako djeluju u skladu s njima Rezultati sigurno dolaze I to dolaze postepeno sve više rastuće Vjerujte mene Jer moja putanja od prvog dana je ovako Bez onih, znate ono kak ima u firmama Pa ono Ovako, bez, bez prekida Iz dana u dan i to su ovi neki vidjeli, jer to je rast Rastom Božim po Kološanima 2.19 Ako se držite glave koja je Krist Jer jedino ako se držite njega rukom Rukama, nogama, zubima Dobro ga onako obgrlite Možete rast Ali ako se držite repa, ljudi, ljudskih nauka Vlastitog razmišljanja Onda stvari stagniraju i nazaduju Znači, iscijeljenje plemićevog Ili tamo ga zove kraljev dužnosnik plemićevog sina, kako hoćete Visoko stojeći je bio čovjek Sin mu je umira i on je došao k Isusu je li vi mislite da bi on došao k Isusu Recimo iz Splita u Zagreb U doba kad nije bilo vlaka, aviona, auta i ostalih Sredstava komunikacije Da nije čuo da Isus iscijeljuje Jel bi on došao da je čuo da Isus ne iscijeljuje? Ne, mora čuti i onda je on došao k Isusu Čitamo znači četvrto poglavlje Ivana Stihovi 47 pa ćemo završiti na 53. stihu Kad je on čuo Znači opet naglasak na čuo Broj jedan moraš čut Istinitu poruku On je povjerovao da Isus iscijeljuje Inače ne bi došao k Isusu, jel' tako? Otiđe k njemu i zamoli ga neka siđe i iscijeli mu sina Koji je ležao na umoru Isus Krist isti je, jučer, danas i za vijeke vjekova Hebrejima 13.8 Prema tome, ako onda iscijeljiva ljude koji su bili na umoru Onda vjerojatno i danas može iscijeljiti ljude koji su bili na umoru, jel' tako? Evo jedan iz naše ekipice Već su mu djedu bili opis, otpisali Već je umirao, bio je senilan već par godina Nije ništa kopča, nije mogao pričati Već se bio počeo gasiti Svi su se s njim oprostili On je mene pitao za savjet Ja sam rekao čuj, jer spašen Idi k njemu i čitaj mu riječ Jer iako on tjelesno ne čuje riječ Njegov duh čuje i on je odlazio i čita mu je Mateja, ništa drugo, uz blagoslov Došao do 17. kaže, pogledaj, više nije mogao Blagoslovio je to, propovjeda mu je u duhu i otišao Djeda se nakon tog počeo poravljati Počeo normalno razmišljati Ustao je I sad više ga ne opisuju I svi tamo znaju da je to čudo On je bio na umoru Riječ Božja ima snagu Iscijelit i dignut nogu iz grobne jame Psalam 107.20 Jer riječ Božja je sila Ako je riječ Božja, jel' tako? To jest evanđelja Je sila Božja Rimljanima 1.16 na sozo, soterija, pardon, isceljenje, izbavljenje Spasenje <clears throat> Svima koji vjeruju Ok, Isus mu reče Ako ne vidite znakova i čudesa, ne vjerujete Reče mu kraljevski činovnik Gospode, siđi dok nije umrlo moje dijete Pazi sad ovo, ovo je najvažniji dio Isus mu odvrati Ide, tvoj sin živi Znači, ovo je pozitivna izjava od strane njega koji ne laže Već smo naučili da Isus nije govorio svoje riječi Nego Bog Otac kroz njega Da je Isus govorio što mu je On zapovjedio Ivan 12, i 50 Ivan 14, Isus nije govorio svoje riječi Prema tome, ovo je živa, čista Božja istina od strane ono koji nikad ne laže Ja molim da uočite da ovo tvrdnja Ne obećanje Ovo je činjenično stanje Ide Tvoj sin živi i sad pazi reakciju čovjeka Koja je ilustrativna Za nas i ono što bi mi trebali napraviti Ako će riječ Božja Bilo koja riječ Božja Ti nađeš ono što se tebe tiče U tvom životu Ostvariti željeni učinak Nema problema Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus I ode Znači podudarno djelovanje on je mogao reći ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem i ništa ne napraviti, ništa se ne bi dogodilo Povjerova čovjek Isusovo riječi i ode Podudarno djelovanje U skladu sa vjerom da je ono što je Isus rekao istina I to je princip koji i nama daje isti učinak Svejedno je, kako ćemo uskoro vidjeti na još jednom primjeru Da li je Isus u tijelu ovdje, da ga vi vidite Onda bi svi rekli vjerujem, vjerujem, vjerujem Ali to bila prisilna vjera, zato se on ne ukazuje Ili je On u svom duhu ovdje kroz riječ Jer On je rekao, ja sam sama uvijek Sve dane do kraja ovog razdoblja Zadnje riječ u Mateju 28.20 Matej je li vama svejedno da li on dođe i izgovori vam riječ da ga vidite Ili da pročitate što je on rekao u riječi Ili što je otac rekao kroz njega Meni je svejedno Ali je to ista stvar Onda bi vi išli svugdje okolo gorle Isus mi se ukazao na Facebooku bi svima napisali Vjerojatno mi majicu neku sebi sprintali Doktrinu od toga napravili vizitke I zato se oni ne ukazuje Ovi, jer ovo je dovoljno, ovo ne prisiljava ali ako je njegova riječ istina I u njegovoj riječi piše Njegovim ranama ste bili iscijeljene misli da ti Isus stoji pred tobom i kaže Kome god, evo Boža I kaže Boža dragi, ti si mojim ranama bio iscijeljen On to ne bi sumnja Kasnije bi možda razmišljao sa dobro vidio ili što je bilo, ali tad ne bi sumnja Pa isto stvar je tu Iako bi mi ili čovjek ako je napravio Povjerovali, to je 50. stih izvanredno Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode Podudarno djelovanje Jer mi našim djelovanjem možemo poništiti riječ Jel' tako? Ako sumnjamo već na putu dođoše mu sluge ususret i javiše da njegov sin živi Upita ih u uru, za uru koju se počeo bolje osjećati I rekoše mu jučer o sedmoj ure Pusti ga groznica Tad razumije otac da je to bila ona ura u koju mu reče Isus Tvoj sin živi Mi ćemo raditi princip Putem kojega se pozitivne tvrdnje iz riječi Božje Što su činjenice O Onome što je Bog Otac napravio za nas u Kristu Isusu Jer to je već napravljeno, ne mora on ići opet napraviti On je napravio i objavio Na koji način se te činjenice Žive pozitivne činjenice stvarnosti Mogu presvojiti da u našem životu postanu materijalna zbilja Jer o tome je to Inače samo prazna teorija Znači, mi imamo Isusa Krista Koji stoji pred nama I kaže Istinu I mi sad možemo vjerovati u tu istinu Ili možemo gledati što naša osjetila govore Što govore drugi ljudi Kakve su statistike I stat na stranu tog svjedoka Kako smo jučer objašnjavali Imamo svjedok osjetila Svjedok znanja koje dolazi putem osjetila Naučno znanje koji može biti u skladu s istinom, ne mora Ovdje pričamo o onome koji je protiv istine I imamo otkrovenje iz božanske riječi mi možemo u tom trenutku počet gledati u ono što je protivno Božoj riječi I počet to veličat kao što obično ljudi govore Ali to nije podudarno djelovanje To nije vjerovanje to nije hod prema onome što piše Nego prema onome što mi vidimo I to ne donosi rezultata To nije vjera Koja nam je potrebna Da bi se omiljeli Bogu Skoro posve sličan slučaj Imate u Mateju, ali još dodatno razrađuje ovo što vam mislim reći Imate u Mateju, osmo poglavlje Isus je prvo iscijelio gubavca i onda imate od 5. do 13. stiha Imate drugu situaciju iscjeljenja Tamo vam dolazi stotnik I njegov sluga je doma bolestan Jako se muči Isus naravno koji je živo utjelovljenje Božje volje Kad njega vidimo možemo vidjeti koja je volja Boga Oca našega koji je Gospod koji iscjeljuje po Ivanu 6.38, izlasku 15.26 On je rekao, naravno, nek ti on bude bolestan, to mu je Boži blagoslov, je tako rekao? Ne, on je rekao, ja ću doći, iscijelit ću ga A Isus Krist isti je To govorim onima koji ne znaju da li je njegova volja da nas iscijeli On se ne mijenja Ni onaj koji je bio u njemu i hodao na zemlji se isto ne mijenja On je rekao za sebe, ja se ne mijenjam sinovi ljudski u Malahiji 3.6 Prema tome Satnik dolazi k Isusu Kuća mu je tamo negdje I moli Isusa da mu dođe, moli Isusa da mu iscijeli slugu, li tako? Pardon, on kaže Isusu svoju situaciju, čak da ga nije ni molio, pardon Isus mu kaže, doći ću i ozdravit ću ga Satnik mu odvrati, gospode, ja nisam dostojan da uđeš pod moj krov Pazi sad ovo, samo reci riječ I ozdravit će sluga moj što to znači praktično? Da li mi kad dolazimo k Isusu Ili k Bogu Ocu Koji je u Isusu U svoj punini Utjelovljen Među nama I zove se Emanuel Bog među nama Da gledajući njega vidimo Oca I mi mu dolazimo I On nama govori nešto Da li je to ista ova situacija? Sasvim izvjesno da li je ista situacija ako mi dolazimo k riječi koju je Bog izgovorio Koji je govorio kroz Isusa riječi koje je ovaj čuo kad je došao k Isusu Ista stvar, jel' tako? I on sad kaže na to nešto što bi mi svi trebali reći Samo reci riječ Dovoljna je riječ Znači princip koji mi prisvajamo Na ovom seminaru nije molitva, nego riječ mi ćemo vjerovati da Bog ne laže I ponašat ćemo se kao da je On stvarno najozbiljniji u svoj istini Rekao i mislio što je rekao I kad je Isus to vidio Ovo je ono što mene baš uvijek oduševi kad je Isus to čuo, zadivi se Znači, ako hoćemo zadiviti Isusa Onda bi trebali biti takvi Svaka, znači, cura bi htjela zadiviti svog dečka Isus je naš dečko, ako smo mi njegova crkva zaručnica ali tako i muško i žensko u crkvi su ona U odnosu na zaručnika koji je on Prema tome, ako zaručnica hoće oduševiti Isusa Ona bi trebala biti kakva? Takva da mu vjeruje na riječ Kaže, samo, dovoljna je jedna riječ I kad je Isus to vidio Oduševio se i rekao je, ja ovakve vjere nisam vidio u cijelom Izraelu I onda je počeo govoriti ovima koji će dosta istoka zapada sjeti s Abrahamom A sinovi kraljevstva će biti izbačeni I kaže 13. stih ovako Idi, nama govori, neka ti bude kako si vjerovao Znači nama će biti točno onako kako vjerujemo To je Isus ponovio dvojici slijepaca Tamo u Mateju 9.29, 27.29 je isceljenje, ali 29 neka vam bude kako ste vjerovali Što znači vjerovati? Ja hoću taj princip razraditi da ga vi razumijete Ne samo za sad, nego za inače Da vas to zaintrigira, da počnete misliti o njemu Što znači vjerovati Isusu na riječ? To znači kako kaže objava Sad ćemo ponovo pročitati Ima i dodatne par krasnih rečenica iz plemićevog sina To znači biti potpuno uvjeren Da što on kaže Jednostavno mora biti je li to teško? Ne, ako smo usvojili ovih 7 plus 7 istina I kroz njih gledamo sveto pismo A ne kroz neke doktrinalne nauke Ili kroz neke kozna kakve nauke ljudske Koji nemaju veze s istinom Zato sam ja rekao da bi trebalo te dioptrije staviti Jer to svaki čovjek koji ima srce koje ljubi istinu Vidi da je to istina što piše ali ako je to istina, onda ovo drugo nije istina što se tome protivi To vam je jednostavna logika Ovo je 1, 1, 2, ovo je 2 i 2, 4 Znači nama je dovoljna jedna riječ Jer vi ćete doći u situaciju Ja sam primijetio, s obzirom da sam na terenu jako dugo Relativno dugo, to znači da potpuno ovisim očevoj skrbi To znaju ovi oko mene Znači samo jedino o njemu i potpuno život posvećen služenju Vi morate imati vjeru da on vaš obskrbitelj vi morate imati vjeru da on vaš pastir Vi morate imati vjeru da Matej 6.33 radi Koji kaže tražite kraljestvo Božje prije svega i njegovu pravednost, njegovu velikim slovom, znači Božju I sve ostalo će vam se nadoda sve druge stvari Vi morate imati vjeru ako ćete sve druge stvari pustiti Da bi tražili kraljevstvo Božje Da vam ni jedna stvar ne nedostaje Nego da imate sve više I da služba stalno raste kako je obećano Jel me prate? Vi morate imati vjeru da to vam je meni osobno važnije od isceljenja. O tome mi ovisi cijela služba, ali vi morate imati vjeru u Psalam 23:1 koji kaže Gospod je moj pastir, ja u ničemu ne oskudijevam. Ja ujutro kad se probudim, ne molim se za, za mi ništa ne oskudijevam, nego zahvalim jer uh, Psalam 23:1 je pozitivna tvrdnja. Ona važi za mene. Gospod je moj gospod. Krist Isus je moj gospod, pravilan prevod gospodar. Iako on moj gospodar, on gospodari mojim životom I on je dobar pastir I ja u ničemu ne oskudijevam Hvala ti Isuse što u ničemu ne oskudijevam Ne samo to, peti stih, moja pa se čaša preljeva ne samo da ide onako do vrha, nego se preljeva Što to znači? To znači pa da po drugim Korinčanima 9.8 Kako i važi za Kristovu crkvu, što je njegovo tijelo Jedan dan ćemo se baviti s financijama Jedan dan, kad budemo prisvajali taj blagoslov I onda će, znači, tamo piše Da onaj koji u Kristu ima uvijek u svakoj prilici, svakda, dovoljno, za sebe i za svako dobro djelo To znači preljeva se Jer crkva njegova, ona je za blaženstvo stvorena, a ne za prokledstvo po ponovljenom zakonu 28.47.48 Siromaštvo, golotinja, oskudica svake vrste, glad, žeć su prokledstvo a dijela 20.35 kažu Blaženije davat nego primat E sad, ja vam to govorim A ja sam utemeljen samo na njegovom riječi Samo na predanju Ja vam moram reći to radi Ja imam potpuno Nije to tako bilo u početku Zato vam govorim 30 rostok, 60 rostok i 100 struk Nema odmah 100 Trebalo mi jedno vrijeme da dođem u tu dinamiku Mateja 6.34 To vam je odmah za 6.33 Jer kaže ne brinite za sutra Jer ima ko će se brinuti jer zna vaša ta što vama treba i prije nego što ga zaištete i ovi, cijeli taj dio Matej 6.24 do 34 govori o tome, o nebrezi za sutra no, treba jedno vrijeme dok ti stvarno se ne uskladiš sa tom njegovom očevom ljubavlju Koju ako imaš u srcu i prosvjetio te znaš Jer otac ti u srcu govori jasno i glasno da je tvoj otac Da ti ništa neće nedostajati I da on može namiriti svaku tvoju potrebu raskošno po svom bogatstvu u Kristu Isusu Po Filipljanima 4.19 Ja vam svjedočim ovdje pred Kristom Isusom koji je tu Da je to istina Da je to istina u riječi i istina u mom životu Znači radi radi Da to ja mislim da ne radi Ja ne mogu stalno davati I sve više davati Bez da stavljam na stranu Jer ja sam uvijek pitao ljude Jel vi znate zašto ja ne štedim za crne dane? Zato što neću imati crne dane Nema šanse Nema šanse nego ne samo to, nego mi se čaša preljeva I to će tako biti sve više i više Sve dane mog života će me prati njegova dobrota i milosrđe Psalm to je pozitivna tvrdnja Znači, to radi u svakoj sferi božanskog djelovanja prema nama Što se zove blagoslov I on o tom principu govori, zato ga mi ponavljamo i vi sad imate tri snimke ćete imati Vi koji ste zainteresirani preslušavajte Izvadite stihove Razmišljajte o njima Hranite se riječu Dozvolite da vas riječ ispuni Promijeni vaš um Jer dok se um ne promijeni Nećete razmišljati ispravno Nego ćete razmišljati kako svijet razmišlja A svijet i duh koji je u svijetu Se protivi onome što u riječi Božjoj Po drugim korin, prvim korinčanima 2.14 Njemu je to ludost a mene ovo nije ludost Ja znam, ljudi mene gledaju, njima je ludost kako ja živim a meni je ludost kako oni žive Jer ako se ja njima naopako Ja njima kažem onda morate biti svjesni da ste i vi meni naopako E sad, kak ćemo znati ko je naopako, ko je napravo? Pa kak si ti mene? Kak si? Imaš li mir? Imaš li radost? Ispunjenje? Je li ljubiš i ljubete? Jel su ti jasne stvari? Kak si? U kojoj se ti crkvi, mene pitaju Ja sam u crkvi, ja sam stalno dobre volje I bit ću još bolje volje, a kak si ti? Jer kaže Kristo Ivan 15.11 Ja vam ove riječi govorim da moja radost bude u vama I da vaša radost bude potpuna Potpuna Prema tome, ja mislim da je jako bitno razmisliti o ovim velikim istinama vezano za princip koji presvaja To je, to je ovako, kaže Lilian B. Omens, imala je veliku službu Vjera je ruka koja uzima dar Jer On je nama uručio taj dar u Kristu Isusu On uključuje svaki blagoslov po Efežanima 1.3 i sad mi trebamo pružiti naše ruke vjere One se iz našeg srca pružaju I uze dar Meni se čini da je jako važno znati kako se te ruke pružaju jel tako? Jer ako je dar, onda je besplatno Jel' tako? Treba znati uzesti, evo, radimo na tome Pazi sad ovo Isus sam komentira što se dogodilo kod plemićevog sina Kako je kod svih mojih dijela Glavni čimbenik To jest ono što se najviše potražuje Od onih koji zamoljevaju Bila nepokolebljiva vjera u moju riječ Vjera u što? U njegovu riječ koja je njima često nedostajala Stoga je ovaj događaj, koji događaj? Plemićev sin Bio prigodan da im se ukaže Što da nam se ukaže Isuse? Kako onaj koji čvrsto vjeruje I ima povjerenja u moju riječ Neće nikad Ne, ne, nikad biti razočaran Ja vam moram reći, evo ja bi se sad prvo bi pojeo svaku Imam tri ovdje sveta pisma, ja bi sad pojeo sva tri pisma Ja vam moram reći, meni srce ne može promisli da se moj otac Jer ja imam oca koji je na nebesima da se On neće pobrinuti za mene svaku sekundu mog života U svakom pogledu Pogotovo jer sam mu predao cijeli život Pobrine se za svakog Ja to ne mogu promisliti Što bi to značilo za njega? Zamislite uvrede Zamislite uvrede Ako vi, iako zli Znate dobrim darima darivati svoju djecu Jer tako piše Matej 7, 9, jel tako piše? Koliko više, Šarić kaže, koliko sigurnije će vaš Otac koji je na nebesima Dobrim darima Kakvim darima? Dobrim Ja ne mogu promisliti u srcu jel razumijete dinamiku? Da moj Otac meni laže što to znači? Prva Ivanova 5.10 Stojiš pred njime, gledaš u oči Koje su plakale zbog tebe s križa Gledaš u njega koji je krvario zbog tebe na križu I kažeš mu, lažeš Tvoja žrtva ne vrijedi Tvoja krv ne radi To kaže prva Ivanova 5.10 ne sad, nego iza, nema upadanja Teta Mirjana, ja vas volim, ali nema upadanja Slava Isusu, nema upadanja Jer onda će se drugi umiješati, onda će biti džumbos Amen Znači, ako mi ne vjerujemo u njegovu riječ Mi mu kažemo da laže To je kršenje zapovjede ne, svjedoči lažno na najvišem nivou Jer ona se može kršiti na prirodnom, na duhovnom i na najvišem nivou na prirodnom kad lažeš bližnjem Na duhovnom kad podučavaš lažne doktrine A na najvišem kad kažeš da riječ Božja nije istina Da nijećeš riječ To je to Ti ga gledaš u oči i kažeš da laže Znači on traži od nas vjeru Jairovom ocu je rekao Ne boj se, samo vjeruj Marko, 8, Marko 5.36 Nebo, njemu kćer um, umrla On kaže Ne boj se, samo vjeruj Znači, onaj koji čvrsto vjeruje ima povjerenje u moju riječ Neće nikad biti razočaran Preskače Ovakvo povjerenje i čvrsta vjera u moje riječi koja može i koja bi trebala cijelo vrijeme biti prisutna inače bi on bio nepravedan zamisli da traži od nas vjeru da vjerujemo u stvari koje ne vidimo kao da su se već dogodile samo na osnovu njegove riječi po Marku 11.22, Rimljanima 4.17 i upravo spomenutom Hebrejima 11.1 A mi to ne možemo postići Zamisli tog oca Zamisli to Traži da imaš vjeru, a ne možeš postići vjeru A kroz vjeru ti nešto misli Da, to bi bilo ko da je sve napravio Stavio ti lovu na banku e, Umro, ti, on umre, a tebi uplaćiva cijelo vrijeme Ti si njegovo dijete I on na kraju ne znaš ni na koje banci, u kojoj državi Niti imaš pin Ne bi baš bilo mudro od njega, jel tako? Znači, koja može i koja bi trebala cijelo vrijeme biti prisutna Je ono što sam želio demonstrirati svojim učenicima i slušateljima Preskačemo Sad vas također želim podsjetiti da ne možete očekivati željene rezultate Jel mi, mi imamo neke želje u, ovom našem Ja imam Ja znam kad prije nego što idem na misiju Ja fino stavim popis pred Isusa Ja kažem ovako Dragi moj Isuse S obzirom da nas dva radimo ovo zajedno Prvim jedan 1.9 Nismo pozvani na zajedništvo Ti glava, ja tijelo Ti trs, ja loza Da mi vidimo što nam treba Onda ide popis Onda ide hvala lipa što je to već učinjeno Sva briga na njega Prva Petrova 5.7 Ja fino u miru Zahvaljivanju po Filipljanima 4.6.7 I odo ja radosno u misiju Jer misija njegova Rat je njegov, ne moj Ja sam ovdje sluga Najbolje što znam napravim Ja znam da bez njega ne mogu ništa Bez mene ne možete ništa Ivan 15.5 Ne nešto ne možete bez mene Ne možete ništa Ja to znam Sad vas također želim posjetiti da ne možete očekivati željene rezultate bez čvrstog uvjerenja Da vidimo gdje smo, dobri smo Bez čvrstog povjerenja u mene i vjere u obećanja koja sam vam često dala Podsjetite se ono što tamo kaže sedmi stavak u prvoj Crte na ovoj dioptriji svako Božje obećanje Da, naš da Da Amen Ne kaže tako tamo, ali ja vam kažem praktično Naš amen, a Božje da <clears throat> Povjerenje i vjera u mene Pazi ovo jer mi pričamo o sile Znači, ja se razmišljam u, u, u osam svoje sobice Čekaj malo Bogu je sve moguće Evo, ima jako puno ljudi, ima jako puno zbrke oko te Marije Ali uzmimo Marijin primjer Luka 1, 37, 38, 45 Dolazi anđeo i Mariji govori nešto od Boga To znači kao da Bog govori Boži usnik Oni su prsti Boži, Božja sluge Znači, oni su izvršni organe ne mora se ukazati, nekad dođe, nekad ne, ali uglavnom zamislimo tu situaciju I sad on dolazi nekome ko nema pojma o tome što će on njoj reći I on njoj kaže izvanrednu stvar, ne normalnu stvar, jel tako? Ona kaže, ču, ja to nikad vidla, nikad čula Ali nek mi bude po riječi tvojoj Evo, evo, ja sam službenica Božja Nek mi bude po riječi tvojoj Pa to je više nemoguća situacija Nego da se nekome kičma ispravi Bar se meni tako čini Mislim, mora mi se čini jer u mojoj službi se kičme ispravljao Još niko nije bezgrešno začeo Ili nisu mi prijavili Ali ja vam moram reći da prije toga on njemu kaže Anđo njo, je li Bogu išta nemoguće? Drugi prevod kaže Nijedna riječ koju je Bog izgovorio Nije lišena snage da može ispuniti ono što je Bog rekao Opisni prevod Ta riječ nije lišena snage Ona će ispuniti što je on naumija i ona rekla, čuj, ja to, evo iskreno Parafraziram, ja ti to fakat ne razumijem Ali nek mi bude po tvojoj riječi I onda kaže 45, jel vi hoćete biti blaženi? Jel ima ovdje neko ko hoće biti blažen? Brava E, sada ja vama kažem Blažena si ti Zašto? Jer si Povjerovala Kome? Riječi Jel' tako? Zašto je blažena povjerovala riječ? Što je Isus rekao? Rekli su Isusu Blažene su utroba koja te nosila I grudi koje si sisa Jel' tako kaže? Luka 11, 27, 28 a Isus kaže da, ali još su blaženi Ne da ovo nije blaženo Nego kaže da, ali još su blaženi oni Koji? Koji slušaju riječ Božju i žive sukladno ili vrše je Isto tako kaže Jakov Prva Prvo poglavlje u Jakovljevoj Stihovi 22 do 25 Budete vršitelji riječi, riječi A ne samo slušatelji Zavaravajući sami sebe Jer onaj koji samo sluša ili čita Dođe na isto je nalik, a ne vrši je nalik čovjeku koji pogleda svoje prirodno lice ogledalo i čim ode zaboravi što je vidio ali onaj koji kao marljivi vršitelj, a ne kao lijeni slušatelj Pomno proučava Božji savršeni zakon koji donosi slobodu Pazi sad ovo, on će što biti? Blagoslovljen ili blažen u svemu što čini Jel tako ili nije tako? Prema tome trebamo čut riječ Znat ko je izgovorio riječ I onda se ponašati kao da je riječ istinita I u tom trenutku Mi njemu omogućujemo Da u našem životu potvrdi svoju riječ I mi smo gledali sjeme I mi smo objašnjavali sijača Jer bi bilo čuta ne vršit Kao drža sjeme u ormaru I nadat se da će izaći paradajz Kojeg ćemo jest e, I staviti u salatu Moramo ga posaditi u zemlju Nevršena riječ je ko neposađeno sjeme Sjeme riječ, on kaže jasno i glasno Luka 8.11 Idemo vidjeti još Isus ima što za reći Pazi sad Znači ja se razmišljam u svojoj sobici, čekaj malo Bogu nije ništa nemoguće sve mu je moguće Vidim kako se događa u Svetom pismu Vidim druge Božje sluge Vidim meni što se događa u mojoj službi i raste I onda se mislim, čekaj, kako se to događa? Pa ja jednostavno čujem, povjerujem i napravim Vjerujte mi, ja nemam osjećaja Često, ne često, 90% nekad imaš Ali nemaš nikakvo pomazanje osjećaju Nisi ono, nema žmaraca, komaraca, nije se otvorilo nebo, nisu anđe došli sa trubama Ne obznanjuju neku veliku da se ti najbolji, da te sve vole I to, nego jednostavno imaš riječ I ja vidim ako ti to poslušaš da stvari jednostavno rade Rastuće više koliko ta vjera, vjera raste Jer naša vjera je na početku jedne veličine kad nam je da Bog po Rimljanima 12.3 Ali onda može izvanredno rast po drugim Salunjanima 1.3 I treba izvanredno rast I može izvanredno rast Ako prakticiramo vjeru Meditiramo riječ Slušamo Ponašamo se u skladu, jel tako? Znači, ja sam razumio da je ta moja vjera Najbolja definicija vjere i ljubavi Od jednog isto velikog Božje sluge Zove se I.W. Kenyon On je rekao ovako Meni se to najviše sviđa Ljubav nam omogućuje da budemo kao Bog a vjera nam omogućuje da djelujemo kao Bog Fantastična definicija Ja želim biti kao Bog, ali želim djelovati kao Bog U sile, zašto? Pa da mogu uništavati djela đavolja Da mogu proglašavati evanđelje u sili Uništava djela đavolja To je Isus Isus je po zemlji uništava djela đavolja Prva Ivanova 3.8 Što je to Isus radio? Pa jasno i glasno piše u Mateju 4.23 Mateju 9.35 Obilazio je svom Galileom Ulazio u sinagoge Naučavao, propovedao i tako uništava djela đavolja Znači, vjera je sila ili sudjelovanje u njegovoj sili Ili oslobađa silu u našem životu Možemo tako razumjeti Povjerenje i vjera u mene je najmoćnija poluga Uz pomoć koje ispunjenje može biti odaslano i ostvarno Ispunjenje čega? Pa njegove riječi Biće vam kako ste vjerovali Idi, neka vam bude kako ste vjerovali Što je žena vjerovala koja je krvarila 12 godina? Vjerovala je da ako dotakne Isusa da će ozdraviti Dogodilo joj se točno što je vjerovala Na izgled bedast čin Na izgled totalno glup čin Ali ona u to vjerovala I dogodilo joj se točno što je vjerovala Jel' tako? Ok Takva čvrsta vjera u mene Ovo, je fantastično Me u stvari presiljava da ostvarim želje svoje djece Ja uvijek imam onu sliku kako negativno Malo dijete ide s mamom van Vidi nešto u izlogu Počne se bacat na pod I prisili je čisto zbog krivog razloga Jer je on neugodno da tako dijete divlja tamo I ona mu kupi ali mi ovdje njega ljubavno presilimo Takva vjera Čvrsta vjera u mene u stvari me prisiljava da ostvarim želje svoje djece Jer gdje bi se drugdje očeva ljubav mogla očitovati Ako ne u ostvarivanju Zasigurno ne u odbijanju Jer tako? I opet imate Mateja 7, To je u ovoj koju ću vam dijeliti sam Isus govori tumači zgode iz evanđa Zadnji dan će dijeliti e, Ovo nema točno u Bibliji ovim riječima Isus opisuje zgodu iz Biblije Ovo je jedan što je prima riječ Božju Čuje glas Božji i prima i zapisiva Znači zasigurno ne u odbijanju Pazi sad ovo Već čvrsto uvjerenje Preskače nije direktna rečenica Čvrsto uvjerenje je vjera Najmoćnija poluga vlastitog djelovanja Uvjerenje kako se ono Što je obećano u riječi Mora i hoće dogoditi Mora i hoće dogodi I to vam je ono jedna od varijanti tumačenja Ima više tumačenja Ali jedna od varijanti tumačenja nevinosti jer kraljevstvo Božje se u nama razvija Ili Bog koji je kralj i može u nama ostvariva svoje kraljevstvo Tako što mi njemu kroz nevinost, povjerenje u njegovu riječ Dopuštamo da u nama ostvaruje svoje naume I mi moramo imati dječje povjerenje, nevinost dijete Moramo se držati s povjerenjem za njegovu ruku I on će nas povest i daće će nam blagoslove To su mala dječica, ne mala, mala dječica da postanete Nego mala dječica u duhu Potpuno povjerenje u oca, u njegovu riječ Sigurni da on što kaže ne može podbaciti Tamo idemo Jel ima još to? Pazi sad ovo Završna, e, završna misla ove serije Pa ćemo završiti s ovim Da li možete zamisliti ovu vjeru plemićevog oca od tog dječaka Toliko silnu u srcu oca Da on nije inzistirao na mom dolasku u svoju kuću već je uzvjerovao moje riječi i obećanje Iako je život njegovog jedinog djeteta bio opasnost Jer lako ti je vjerova kad ništa ne boli Kad ne curi krv Svako može vjerovati Lako ti je vjerova kad imaš Ne znam, na banci dosta Onda ti je lako vjerova da ćeš imati za režije Vjeruj ti kad si u minusu Da će On namiriti svaku, svaku tvoju potrebu jedan jako važan, ovo je sad nastavak jučerašnjeg razgovora Jer smo jučer govorili u vje, o vjeri u simptome kao neprijatelju vjere Što to znači? To znači da mi dođemo pred Isusa Ili pred Riječ Božju i da smo čuli jednu potvrdnu izjavu Koja nama nešto nudi što nama treba, jel tako? I sad smo mi, znači na sredini I s lijeve i desne strane su dva svjedoka s jedne strane svjedočanstvo naših osjetila Ili ti ga znanje stečeno putem osjetila Što su recimo statistike S druge strane svjedočanstvo riječi Božje koja tvrdi nešto što u našem tijelu nije istina, proturječno je I mi smo treći svjedok koji je na sredini I naša odluka za jednog ili drugog svjedoka, tako reći, preteže vagu I stvari se događaju Je li tako? Znači, jako je važno na čiju ćemo stranu mi stati I na koji način se staje na tu stranu Jer rekli smo, ako će naša vjera raditi, ona mora imati što? Podudarna djelovanja Koja su to naša podudarna djelovanja? To su naše riječi i to su naši fizički, fizički akti Kako se krećemo, jel' tako? Primjerice Jednostavno ne, u današnje vrijeme to rasprostranjeno Recimo nekoga uklješti To ne znam da li znate, to vam zna biti nezgodno Uklješti ga, to znači da ne može govoriti malte ne, kamo lići na On leži na podu, u koči se ne može se micati Ja znam takve slučaje E sad, ti se pomoliš za njega I kažeš mu na čemu stojiš kad si se pomolio Recimo, stojiš na Jakovljevo je 5, 14, 15 Primjerice, ako je netko od vas bolestan Bilo što ima više, ima, ne znam, 12 Ima više metoda isciljenja u Svetom pismu Jako i puno ima Ali odabereš jedno ili on odabere jedno Svejedno, kako kome paše i sad stojiš na toj riječi Ona kaže Ako je tko među vama bolestan Neka zove starješinu crkve I on će ga pomazati uljem u ime gospodnje I molitva izgovorena s vjerom će iscijeli bolesnika I gospod će ga podignuti Ako je počinio neki grijeh će mu prošten i sad ti to sve skupa se uskladite i to I pomoliš se Bol je još tu Recimo, nekad ide, nekad ne ide odmah Ali nema veze Daj vam dinamiku E sad, koja su podudarna dijela te osobe? Sasvim izvjesno dok se još ne može skroz gibat Da se počne gibat kako se nije mogla I izbije bol ja zadnji put kad sam se, prezadnji put je bolja situacija bila Kad sam se molio za nekog koga jako uklještilo Od treće molitve je, znači, skroz nestala ali je morala znači prva molitva i druga molitva ne zbog mene nego zbog te osobe sve veće i veće i bolje kretnje Jel me razumijete, ali ona svaki put je morala se sagibat, prigibat uz boli, Ni mogla Ti je potičeš tu, jer opet hoću je zbog mene ne treba, nego zbog nje I na kraju, normalno, drugi dan skakala s djecom Prije toga pet dana ni mogla izaći iz kuće Nosila jedno dijete ovako, drugo pekla roštilj, valjala se po bodu Uglavnom sva bol nestala Ali je nju bolila Koja je podudarna akcija? Podudarna akcija je reći ja sam iscijeljena I početi se ponašati kao da je iscijeljena To je činiti ono što prije nije mogla činiti To je podudarna akcija Međutim, ako nas stane To je da staneš na svjedočanstvo Božje riječi Jer mi smo stali na Božju riječ Mi smo napravili što riječ Božja kaže Znamo da On ne može podbaciti I sad mi moramo napraviti naš dio Hvalit ga i slavit što je to već učinjeno ali mi možemo napraviti negativnu stvar Mi možemo namjesto toga Početi gledati što nam osjetila govore Kao ona žena što smo prije spomenuli I onda kaže A, a joj nisam primila ne, ne, još me boli Iz početka Ona to nije rekla Ona je rekla ovako nakon prve molite Rekla je, srame je reći ono Zbog Isusa, ali još me boli Ja kažem, nema problema, bol mora ići večeras I nakon trećeg puta išla ona nije ono, ona je rekla jednostavno, ja kažem, nemoj lagat, reci ako te boli Znači, nemoj ti meni reći ne bolite, nego reci ako te boli Ok, mi možemo znači stati na stranu, to važi i za vas Jednom kad kažete moja je Jednom kad kažeš amen Stojiš na riječ od tad nadalje hodaš na svjetlu riječi I tvoja ispovjed i podudarna dijela će dovesti riječ do kompletiranja Da li odmah ili već odmak Koji je srazmjerno tome kakva je vjera i kolika je jaka ispovjed To ovisi o vama Ali nema sumnje da će on svoju riječ potvrditi Ima prekrasan slučaj koji to opisuje što se može dogoditi ako mi znači stanemo pred obećanje ili tvrdnju iz riječi Bože i unatoč tome što je naš Bog dragi otac to rekao mi ne gledamo u njegovo obećanje nego gledamo u protivne okolnosti i to je što je Izrael napravio Ne samo jednom, iako ćemo mi izdvojiti ovu jednu sliku Ali Izrael je to napravio I kaže u prvim Korinčanima 10 stihovi 6 i 11 To je zapisano nama za primjer Da mi ne bi napravili istu grešku Prema tome kaže to je u slici za vas napisano Da vi ne bi napravili istu grešku Koju je to grešku Izrael napravio Ovo je fantastična slika Znači, gledamo na ovo ilustrativno Ovo nije jedini način kako se to može gledati Ali je ovo dozvoljeni, ovjereni način Znači, povijest Izraela je povijest nas i našeg duhovnog čovjeka On je dobio obećanje da je obećana zemlja njihova Ne možda, nego njihova Dao sam vam obećanu zemlju, jel' tako? Ne samo to, nego su u prvih os, devet poglavlja U prvih, e, od trećeg do devetog stiha knjige o jošoj on njih upućuje na koji način trebaju osvojiti zemlju I on kaže, vaša je Na koju god, di god stavite nogu, toliko je vaše Znači, vi morate zakoračiti Vaše je, ko na divljen zapadu On kaže, vaše je Ali ko prvi dotrči, stavi među, toliko je njegovo To znate tu sliku Isto tako, znači, vaše je sve je vaše što sam obećao Sve je vaše što sam osigurao u Kristu Ali vaše će biti koliko vi zauzmete i tu ljudi kiksaju Oni čekaju da obećana zemlja dođe k njima Neće Treći stih je prvo pogledaj kaže Di god vi stavite nogu I onda daje jasno i glasno obećanje Ja sam s tobom sve dane Kao što sam bio s Mojsijem I tri puta mu naglasi Samo budi odvažan i hrabar Ne boj se i onda osmi stih Knjigu ovog zakona Meni se sviđa prevod, novi živi prevod Knjigu ovih uputa Nikad ne ispušta iz očiju, nikad Noću danju meditiraj o njima Stalno ih ponavljaj Hebrejski tekst naznačava kao da sebi ponavljaš u bradu Stalno ih ponavljaj I onda ćeš, pazi sad ovo Uspjet u svemu što poduzmeš Ljudi hoće uspjeti u svemu što poduzmu Ali idu svojom pameću Svojim načinima Svojom snagom I onda se čude da ne radi Bog ih ne voli Ne Mudre izreke 3.5 kažu jasno i glasno Nemoj se uzdati u svoju vlastitu pamet nego u koga? U gospoda rimljanim 8.11 kaže Tko god se u njega uzda, neće se postidjeti I ne samo to, evo, to ćemo pročitati Jer tu nudi isto ozdravljenje Mi smo čitali mudre izreke 4.22 20 do 22 nudi ozdravljenje Ali vam nudi ozdravljenje u mudrim izrekama Treće poglavlje Stihove 5 do 8 Pardon, 5 do 7 Samo da vidim gdje je to Pazi sad ovako 5.8, pardon, pazi Uzdaj se u gospoda svim svojim srcem I ne oslanjaj se na svoju vlastitu razboritost Pamet, razmišljanje Misli na njega Ili na njegovu riječ Dođe na isto Na svim svojim putovima I on će ti poravnat staze Pazi sad ovo Ne smatraj sebe mudrim Ko smatra sebe mudrim? Pa onaj koji kad čuje riječ Božju Ima neku svoju varijantu Da, da, ali ja vam se mislim da, ali meni se čini Kak bi ovaj jedan veliki Božji sluga Kad mu dođu ovi neizlječivi mu dođu I onda kažu Ima možda trojica takvih na svijetu Nikad nitko nije njih iscijelio Sad bi se oni s njim išli pričali iz te perspektive On njima kaže Reci ti meni jel ta tvoja bolest ulazi u što god Jest, i onda citira tih deset obećanja u Svetom pismu Što god zaištete, dobit ćete Je li tva bolest ulazi u što god? Jest, e onda da Odmah se mi pozabavimo sa što god Inače bi pisalo što god osim tvoje bolesti Ne, ne, što god Ima ih deset obećanja Da vam ih sad ne nabrajam Jedna je evo Marko 11.24 Za što god da se molite Vjerujte da ste već primili bit će vam Za što god da se molite Za što god da se molite Za što god da se molite Je li to ulazi u što god? Jest, ako hoćete ozdraviti, a krivo su vas učili u vašim zajednicama da je to znači od Boga, a vi hoćete unatoč tome i ne možete naš di vam je potvrda u pismu, imate što god. Ako vas zanima, ja vam imam posebni popis da vi vidite što god obećanja. Ja sam i deset izdvojio. Ok, pazi sad ovo Ne smatraj sebe sama sebe mudrim Boj se gospodara i kloni se zla Pazi sad ovo osmi To čini tvoje tijelo zdravim i vrelo je mladoste tvojim udovima To čini tvoje tijelo zdravim I vrelo je mladoste tvojim udovima Meni je se ovo čini kao da on meni daje uputu kak da mi tijelo bude zdravo I da moji udovi budu prpošne Jel' tako? Ok, da vidimo mi grešku koju je napravio Izrael A kaže Pavle u Korinčanima prvo Korinčani 10. poglavlje stihovi 6 do 11 Iako su prvi 13 stihova su na tu temu Kaže on da je to napisano u slici za nas Da mi ne bi radili iste greške koju je grešku Izrael napravio Kad je čuo obećanje Ili kad je čuo što mu pripada u Kristu Isusu bi bilo za nas Jel' tako? Jasna vam je slika Izrael onda pred obećanom zemljom Mi sad pred obećanjima koja su nam dana u Kristu Ili pred svakim blagoslovom koji nam je osiguran u njemu Ista je stvar oni su znali da im pripada Znali su koje su upute Znali su da on s njima I onda su poslali uhode Od svakog plemena Brojevi 13. 14. poglavlje Nećemo čitati sve Oni su poslali uhode Od svakog plemena po jednog Poglavara i oni su vidjeli obećanu zemlju I vidjeli su da je predivna da doista teče med i mlijeko Da doista rodnač Što više jedan gros su morali dvojica nosi Kako je bio veliki Ali su isto tako vidjeli Da su gradovi veliki utvrđeni I da tamo žive A divovi da žive Sinovi Anakin A sinovi, sinovi Anakinovi I da su se oni u njihovim očima I činili kao skakavci a da su se oni morali tako i njima činiti I sad pazi ovo jako važno Meni se sviđa Šarić je izvan reda ovdje Pazi sad ovo Bog je rekao jednu stvar o tome što im prepada I rekao im je kako to usvojiti Oni su došli pred to ko što svi mi dolazimo pred Sveto pismo I čitamo što nama prepada I mi možemo povjerovati njegovo riječi koja je istina Ili možemo sad dati izvješće koje se nama čini Pazi sad ovo Oni su rekli ovako Narod što, bar, znači, zaista Teče u njoj e, mlijeko i med Evo to su plodovi od tamo Ali narod što boravi u njoj jake i gradovi su utvrđeni veoma velike Vidje smo one, ondje i Anakinove sinove, sinove Anaka I sad nabraja kako Amalečani prebiva u pokrajini Negebu Hetiti I nabraja narode I pazi sad ovo Ali i oni su počeli davati neistinu o zemlji 32. stih Neistinu o zemlji Ali ovo moramo stati ovdje Koja je to neistina o zemlji kad oni govore istinu? Oni ne govore neistinu Pazi ovaj, ovu misa One su išli vidjeti i govore točno što su vidjeli Doista je zemlja u kojoj teče med i mlijeko Doista e, su tamo plodovi veliki Doista su tamo gradovi veliki utvrđeni Doista su tamo divove Ali pismo kaže da su donijeli neistiniti Ili kaže King James zloglasni izvještaj koji je to neistiniti ili zloglasni izvještaj I to ulazi u jedno od četiri zla na koja nas upozorava u Korinčanima A to je iskušavanje Boga oni su pomrli zbog četiri stvari Idolopoklonstvo broj 1 Nedozvoljene strasti broj 2 Iskušavanje Boga I gunđanje na vođenje božanske providnosti Nije im se sviđalo kak ih On vodi One bi svojim putem A oni su iskušavali njega, njegovu riječ Da li je vjeran i oni su sad, znači, na osnovu toga što su vidjeli Zanijekali što im je on rekao I jedan od dvojice vođa, Kaleb je dao drugo izvješće Pazi sad ovo Svakako pođimo gore i osvojimo je Jer je možemo lako prevladati ali ljudi koji su bili išli s njim izjaviše Nikako ne možemo ići protiv tog naroda Jer je jači od nas i to je ono što većina ljudi napravi Kad dođe pred problema Doćete pred problem Ne ide nikako bez nadladavanja problema I imaju s jedne strane riječ Božju A s druge strane prepreku koju moraju nadvladat I namjesto da gledaju riječ Božju kao Kaleb i Jošua i pazi sad njihovo izvješće Pazi sad ovo Jošua, sin Nunov I Kaleb, sin Jefuenov Koji su također bili uhodili zemlju Oni su vidjeli situaciju ja vam moram reći da tri milijuna Izraelaca koji su izašli iz Egipta Nitko nije ušao u obećanu zemlju osim Jošua i Kaleba Ovima se drugima, kako ćete vidjeti, dogodilo točno što su vjerovali Što su rekle što su vjerovali, to im se dogodilo Samo su ušli oni koji su dali pozitivno izvješće Koji su se uskladili s riječu Božom I to kasnije opisuje baš sam Bog kad e, tumači Kalebov stav Pazi sad ovo Znači Jošua sin Nunov I Kaleb sin Jefuenov Koji su također bili uhodili zemlju Razdriješe svoje haljine I rekoše svoj zajednici sinova Izraelovi Zemlja koju prođo smo da bismo ju uhodili Jest zemlja doista dobra vrlo dobra Ako nam je Gospod milostiv On će nas dovesti u tu zemlju I daće nam je zemlju U kojoj teče med i mlijeko Samo se ne bunite protiv Gospoda Pazi sad ovo i ne bojte se stanovnika te zemlje Jer oni se bune protiv njega kad njeću njegovu riječ On na, kaže kasnije da su ga prezreli Oni su ga prezreli Jer kad ti nekome kažeš da laže Ti u principu mu kažeš da je neš koristi jer ćemo ih posve istrijebiti Odstupila je od njih njihova zaštita A s nama je Gospod Ništa ih se ne bojte To je pozitivno izvješće To je usklađivanje sa riječu Božjom, jel' tako? Znači, naše djelovanje Fizičko i naše govorenje Mora biti usklađeno sa riječu Božjom Ako riječ Božja neće naći na otporu našem životu I ostvariti učinak jer božanski duh ljubavi Otac koji djeluje kroz riječ Ako naiđe na otpor neće ga slomiti Jer je to protiv zakona o slobodnoj volji I onda smo mi sami Koji sprečavamo njegovo djelovanje Zbog naše sumnje i nevjere Pazi sad ovo Oni su počeli kukat Pazi sad ovo Kaže ovako Sva zajednica 14. pogleda prvih Četiri stiha, jer oni su dobili točno što su htjeli Pazi sa sva općina ili zajednica podiže viku i graju I narod je plakao one noći I svi su sinovi Izraelovi mrmljale Mrmljale, gunđale Protiv Mojsija Jarona I sva se zajednica tužila pred njima O da smo bili pomrli u Egipatskoj zemlji Ili ovdje u pustinji O da smo mrtvi to im se dogodilo Sutra ćemo raditi silu riječi kad budemo uvodili u ispovjed Jer ćemo ovaj put primat putem ispovjedi primanja Putem primanja iz riječi kroz ispovjed vjere A onda ćemo nastati razumjeti silu riječi I zakon iz Marka 11.23 jer tamo kaže, objašnjava zakon vjere putem ispovjedi Tamo je u Marku 11.24 molitva A u Marku 11.23 ispovjeda A jedno i drugo utemeljeno na Marku 11.22 na vjeri Božjoj i tamo kaže ovako Ja vam govorim svima Ako bilo tko od vas kaže I onda kaže što kaže Ako kaže gori da se digne u more I u srcu ne posumnja U to što je rekao Nego vjeruje da će se dogoditi to što je rekao Zarez Dogodit će mu se točno što je rekao Ovo vam važi iznad i ispod Ovo vam važi pozitivno i negativno Puno ljudi, kako kažu mudre izreke 6.2 se svežu svojim vlastitim riječima Ja nikad neću naći posao i nikad ga ne nađem Ja ovo ne mogu napraviti i ne može napraviti Sad ćete vidjeti što kaže Sveto pismo i sad on njima govori Pazi sad ovo Nakon zauzimanja Mojsijevog Što je krasna molitva Ali nećemo sad ulaziti u to Za svoj narod on njima govori Znači ili odražava što se događa u nama Jednom kad djelujemo protivno Božjem zakonu Što isto kao da govori Otkriva nam što smo sebi napravili Ako djelujemo protivno njegovo riječ svi oni ljudi koji vidješe moju slavu Jer On je njih kroz velike znake i čuda izbavio od Faraona Oni su vidjeli njegova čuda Oni su vidjeli njegovu moćnu ruku Oni ne mogu reći da ne znaju oni ne mogu reći da taj koji je njima obećao Njima ne može to napraviti što obećao Jer znaju da je Bog sve moguće Hoda pred njima u stupu uh, Vatreno u stupu Dima po danu i u vatri po noći Znači on je bio stalno s njima Hranio ih manom s nebesa Iz tvrde stijene im je izveo vodu Oni ne mogu reći da ne znaju ko je s njima Pazi sad ovo svi oni ljudi koji vidješe moju slavu i sve čudesne znake što sam ih učinio u Egiptu i u pustinji A ipak me deset puta kušaše, pazi sad ovo I mojega glasa ne poslušaš. Je li njegova riječ njegov glas? Je li kad mi čujemo njegovu riječ I zanemarimo ili živimo tome protivno Je li to ko da ne poslušamo njegovu riječ I njegov glas? Ja mislim da jest Ponavljam, ovo čitamo Ovo je slika iz povijesti Koja je po Svetom pismu Dana nama da naučimo na osnovu te slike Što mi ne smijemo činiti Da ne zginemo Naravno duhovno Nekad i fizički Pazi sad ovo jer me deset puta kušaše i mojega glasa ne poslušaše Neće nikada vidjeti zemlje Što je zakletvom obećah njihovim ocima ne, ni jedan od svih onih koji me prezveše neće vidjeti Daću vam princip jer puno ljudi ne razumije Stari Zavjet Dakle, on govori u slici i na glas ono što se događa u duhovnom čovjeku kad čini ono što je Izrael napravio, a nama je to zapisano za sliku. Inače, što će nam povijest Izraela, bila bi obična povijesna knjiga. To ima duhovno značenje. Da ne bi mislili da on to uzrokuje, on to opisuje zbog naše naobrazbe. A negdje mora utjelovit zakone I Iskoristio Izrael kao narod koji je bio pogodan za to jer on predvidio njihova djela prije nego što su oni došli na zemlju On ih je odabrao ne jer su najbolji nego najgori Odabrao ih je zato što je predvidio njihovu volju, a ne uvjetovao njihovu volju Ovo puno njih ne razumije Jer su samo najgori mogli ubiti Boga živoga Ok, <clears throat> pazi sad ovo Neće nikad vidjeti zemlje što je zakletvom obećah njihovim ocima Pazi sad ovo Ne, ni jedan od svih oni koji me prezveše Neće vidjeti To se događa svakome od nas Praktično gledano u svakodnevnom životu U odnosu prema svakom obećanju Ili svako istinu to tvrdni Iz riječi Bože koja nam nudi blagoslov Daj sliku Znači, točno vidi što će ti se dogoditi Ok samo svog slugu Kaleba Koji pokaza, pazi, pazi, idealan odnos prema riječi Koji pokaza drugi duh I posve prestade uzame Njega ću dovesti u zemlju U koju je već jednom stupio I posjedovat će njegove potomce Kaže veliki sluga Boži A ja se slažem Nisu Izraelce porazili divove I velike utvrde Jer bi onda bili poraženi i Kaleb i Jošua Porazili su se sami Zbog nevjere Jel tako? Jer su se sami odvojili od njega Kad su mu leđa okrenuli u nevjeri Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno I to je i u našem svakodnevnom životu tako i pazi sad na kraju, ovo je najvažniji stih jer se nadovezao na ovo što ćemo sutra govoriti, to vam je Marko 11.23 u izvedbi Starog Zavjeta, znači brojeve 14.28 Kaži Tako ja živ bio, riječ je gospodnja kako vi izgovoriste pred mojim ušima Tako ću ja postupiti s vama Hoće reći Sam sebi kopaš jamu u koju ćeš upast Hoće reći mjera kojom mjeri si sebe izmjerio To hoće reći To je zakon koji važi gore i dolje Što činiš drugome sebi činiš Zato nemoj čini drugome što ne hoćeš da se tebi dogodi Matej 7.12 Naučite zakon Pazi u rečenicu Kažim Tako ja živ bio To je riječ gospodnja Kako vi izgovoriste pred mojim ušima Tako ću ja postupat s vama Mi moramo uskladit Ispovjed naših usta To jest ono što mislimo S onim što On misli i govori i mi se moramo presiliti jer nam to nije normalno Jer mi mislimo na drugi način uglavnom cijeli život Na osnovu onog što nam osjetila serviraju A naš niži racionalni um obrađuje I većina od nas je skoro cijeli život bi, Većina od, je i ostala U stvarnosti sunce zalazi Ali ne zalazi To se čini oku I to je istina osjetila Ali nije istina Većina živi u sunce, zalazi stvarnosti u potpunom prividu cijeli život Ali istina drugačije Evo kaže tu kolega Ako je riječ Božja istina Onda je bolest neistina Jer riječ kaže da nas je Krist iscijelio Hoćeš ti ispovijedati istinu Božju Ili sotonsku neistinu Jesam dobro rekao Istina živa Što ćeš ti ispovijedati? Mora se tvoja ispovjed uskladiti s onim što piše Radit ćemo taj princip, na tom principu ćemo presvajati Po tom principu ste spašeni Jer kažu Rimljani 10.9 Ako ustima ispovjedaš da je Krist tvoj gospodar I u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih Bit ćeš spašen Jer srcem vjerovat opravdava A ispovjedanjem ulaziš u spasenje no, sad samo ostavite radnju Jer radnja ostaje, mijenjajte imenice Ako ustima ispovjedaš da je kris moj iscijelitelj To je 9.34 dijela apostolska i u srcu vjeruješ da je On uzeo tvoje bolesti i boli Da si njegovim ranama iscijeljen Izaja 53.4.5 Bićeš sozo, riječ je sozo Spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan To je sozo riječ, ona je bremenita Bićeš sozo, sasvim izvjesno jer srcem vjerova u riječ koja kaže da si njegovim ranama iscijeljen I ustima ispovijedat Krista iscijelitelja To će te Bog ne iscijeliti Isto važi i za pobjedu Isto važi za pobjedu I za svaki drugi blagoslov Moramo se uskladiti u našem razmišljanju sa Božjim razmišljanjem Jer što mislimo, to i govorimo I mi moramo sebe prisiliti govoriti riječi Božje Mi se moramo prisiliti Drugim Korinčanima, deseto pogled stihovi 4.5 Kaže da imamo moćno oružje, to je riječ Božja Koja je oštrija od dvosjeklog mača e, Živa, djelotvorna, prodire dotle da dijeli kičmu od moždine, dušu od duha Ništa nije skriveno Razotkriva nakane srca Razotkriva misle Prema tome, to su Hebreće 4.12 Imamo tu i Sad s tom riječi Idemo prema sebe I onda moramo sebe klepiti Moramo znači svaku oholost koja se protivi spoznanju Boga Klepiti Moramo znači svako mudrolijanje Klepiti I svaku misao nama govori Moramo dovesti do pokornosti Kristu Da bi po prvim Korinčanima 2.16 imali misa o Kristovu Misli li kao Krist A Krist misli da smo njegovim ranama iscijeljeni Matej 8.17 Ma da, ali ja se ne osjećam iscijeljen Gradovi su veliki Tamo su sinovi Anaka, divovi Kvržice, krvarim Ja se ne osjećam Da, ali riječ Božja kaže da jesi I ako se uskladiš sa riječu Božjom I hodaš u skladu s, s tom riječi Božjom On će potvrditi Biće vam kako ste vjerovali Biće vam kako ste vjerovali i namjesto da mi kad je frka neka Kad dođemo pred protivne okolnosti Pred protivne statistike Da počnemo gledati u probleme I veličati probleme Mi trebamo početi njega veličati Mi moramo početi misliti Ko je taj koji je nama to obeća Je li možda on neki veliki Bog Je li išta njemu nemoguće je li on rekao, zar ja sam gospodar neba i zemlje, gospod svakog tijela, je li meni išta nemoguće? Jeremija 32.17 Je li meni išta nemoguće? Znači, mi bi trebali prvo stati vidi Zato kad se on ukaza Abrahamu To smo jučer govorili 17. poglavlje postanka Prvih pet stihova On mu je prvo rekao Slušaj me, Abrame ja znam da će ovo sad tebe zvučati nevjerojatno Ja znam da ti znaš da imaš 99 godina Ja znam da ti znaš da Sara ima 90 godina Ali ja sam Bog svemogući El Shaddai I ja kažem ovako Tebe ću učiniti oce mnogih naroda Odmah ćemo time promijeniti Jer to znači Abraham i toliko ćeš se raznožiti da će vas biti više nego pjeska u moru i zvijezda na nebu I on kaže pozitivnu tvrdnju u prošlom vremenu Oce mnogih naroda sam te učinio Da, ali on još nema nikakve znakove Da je otac mnogih naroda u 99. godini jel ne pratite desno Ali on je gledao u Boga svemogućeg I to smo razrađivali Rimljani 4.17.21 On je gledao u Boga On se nije oslabio u vjeri nego jača davši slavu Bogu Zašto me dao slavu? Zato što je bio potpuno uvjeren Da Bog može ispuni što je obećao Jel tako kaže 21. stih? Jedan prevod koji se meni sviđa kaže Nije se spotakao Božje obećanje Zamisli to, ideš Božje obećanje Ti se spotakneš i razbiješ nos Prema tome, trebamo se mi najprije Kad mi idemo pred tako neki problem Vidjeti ko je izgovorio riječ i kad znamo tko je izgovorio riječ počet njega uzdizat Jer to su napravili Kaleb i Jošua Bog će nam biti milostiv Nema, ne mogu nam ništa Ode njihova snaga od njih Jači smo od njih Zašto? Jer Bog je s nama Ako je Bog s nama, tko će protiv nas, jel tako? Rimljanim 8.31, jel tako kaže? ali ako je Bog s nama Ako živiš u svjesnosti da On u tebe A jest ako si spašen i ako si u Kristu I onda ako si svjestan da djeluješ u skladu s njegovom voljom Po njegovom riječi U kojoj je On sam Koju čeka da potvrdi po Marku 16.20 Ja mislim da je sasvim logično i, i razumno očekiva da će se to i dogoditi Ja sam tu par salama izdvojio Da vam pročitam par ovih uspješnica koje je dobro imati na pameti Znači, kad imate problem Vi onda fino stanete S jedne strane stavite riječ Božju Recimo neku Koju imate, otvorite I s druge strane stavite statistike Evo, i mi smo imali jedan krasan slučaj 25 godina je cura bila bolesna od najtežeg oblika celijake To znači ovako, ja sam vidio na svoj oči Ako samo takne jezikom pelud od žitarica To je alergija na gluten Koje su grožice, koje su bile u mislima E, žitaricama I to pojede, ona ima mučninu i, i, proljev ako je bilo koje veće opterećenje ima gušenje Užasne bolne grčeve i pre prevelikom opterećenju smrt To je znači oštećenje crijevnih resica E, to mi imamo na jednoj strani Na ovoj strani, jel tako? Doktori kažu neizlječivo Toliko je to neizlječivo da ima crkva jedna koja znači pravi hostiju od rižinog brašna Jer znači ne može se to iscijeliti Jel me razumijete? Znači ne može jest kruh Ali ja kad sam šetao ispred molitve Pol sata prije molitve Ja sam njoj rekao Čuj, ako ti hoćeš jest burek Mi ćemo to riješiti ti ne moraš zbog mene jar jer ja jedem burek i kad ga jedem sav se zmastim i burek mi je super Znači nemoj zbog mene, ja jedem burek i dok ga ti ne jedeš Ali ako ti hoćeš jest burek, ja ću doći i održat ću molitu Tad sam držao četiri dana molitu I onda ćemo tražiti Isusa da te iscijeli On će te iscijeliti ona je se malo pripremala, čitala je stvari jer vjera dolazi slušanje, morala je čuti neke istine, pripremice i sve skupa, ona je svoj domaći rad napravila i imamo završni dan molitvu i ja se šetam prije molitve, osluškujem na unutra, čekam vođenje. Ako nemam neko konkretno vođenje, imam cijelu knjigu vođenja. Ali ako imamo neku konkretnu uputu za taj trenutak, dobro je čuti, jel tako? Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Jer mi imamo pomazanje. Prva Ivanova 2, 20, 27 kaže u nama je i ono je istinito Otvoriš uho, jel ti nešto govori I on meni kaže jasno i glasno Ne zvučno, nego Onako, znaš Čuješ unutarnjim uho, ali ne zvučno Odjedan put cijela slika je tumači Nije moja volja jer, znaš, i ti se misliš, jel ono, znaš koji je princip? Znači, mi smo imali molitvu Ona će primiti Isusa, do tada je bila tradicionalni vjernik Znači, nije primila pravog Isusa, nije ni znala što to znači Primit će Isusa kao gospodara Zna da joj pripadaju blagoslovi I jednostavno će ga sama tražiti da je cijeli i kako će pokazati svoju vjeru Jer ne vidi se izlječenje cijelnih vjesica na van Niko od nas nema rentgensko oko Mora probat kruh Mislim, to, to nije jednostavno ne tebe ni njoj, ali tako? Jer može se ugušiti Možda cijelu noć ne spava, nego povraća, nego, nego grčevi e, Užas i ja se šetam i ja čujem ovako Nije moja, ja vam moram reći, to meni, ja sam, to, to sam točno zna da je pobjeda To vam je bilo ko onako veliki gol i na petercu imaš loptu i nema golmana Golman na centru, znači nema promašaja To je tako meni bilo u srcu, ja sam znao sto posto On ovako, nije moja volja da jedno od moje djece ne blaguje krv za mojom svetom večerom ja sam znao točno da moramo naći Ne da ona proba kruh Nego da nakon toga mi blagujemo svetu večeru Kruh i vino Ja to njoj nisam rekao Mi smo prvo primili Isusa kako treba Malo smo se proveselili to sve skupa I onda je došao taj trenutak Druge molitve I mi molimo drugu molitvu I sve normalno u sobi U zhićenju kako to obično ide Sve štima Nakon toga zna se što mora napraviti i ona se, ja sad kažem, ona je htjela, kupila si posebnu žemlju um, integralno Zamisli, nikad u životu nisi jeo ništa, ni, ni, ni kruh, ni picu, ni korneto sladoleda Ni žitarice, ne možeš jesti, ni tjesteninu, ništa i ja njoj, ona, ja njoj kažem nakon toga da nećemo jesti taj kruh tako Nego da ćemo se sjesti, da ćemo blagovati svijetu večeru Tijelo Kristova Koje se prelomilo zbog naših bolesti i boli i ona kaže nema problema I pazi sad ovo I sad mi sjedimo tu malo onako studentski stan I sad mi sjedimo tu za tim stolom Stol je ovako, ja sjedim tu A tu sjedi jedan koji je kao u vjeri, Ali u principu nevjernik I kad smo mi to blagoslovili i prelomili I kad ona trebala to pojesti On kaže ma da možda ne bi trebala sad se prenagliti Ja kažem umukni Sotonu u ime Isusa Krista Jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko Zamisli to Zamisli njega Matej 16.23 jer mu nije na pameti što je Bože nego što je ljudsko Znači u momentu ključno on nju mislio zeznu I ona pojede, sad svi smo u trešnje Mislim, to je to Ne mi, nego svi ono u svim gradovima koji znaju za to Čekaju kraj telefona I ovi I pojede prvi zagrlj, zalogaj I ništa Pojede drugi, ništa Pojede treći, sad već ona plaće Plaću ovi oko nje Pojede četvrti, nema ništa Ponavljam, mrvica je prije bila dosta Nakon toga što je pojela suze, telefone e, Radost, vamo nama čekaj Ode ona, pojeli smo sad u žemlju, nije to bilo veliko Ode ona u kuhinju i uzme pol štruce kukuruznog kruha Pojede pol štruce kukuruznog kruha Nakon toga ode napravi punu zdjelu žitarica ja se mislim dio je to stane Pojede i žitarice Do 12 i po smo bili doma i zašli van Svjedočili svima u zadru Koja god smo sjeli na cesti Sreli na cesti Drugi dan, ha? Ko? Ovaj tu što je bio A ne on je tu, on je naš, samo ima tako test Nije on ništa, on je, on isto molio, ali se njemu ništa nije dogodilo On se isto molio ima, e, ima je neke stvari, ali njemu se ni dogodilo U svakom slučaju legla je, ona je legla sa psalmima Probudila se sa psalmima, smo se mi molili To je bilo 30 e, iz psalam drugi stih Znači, gospode Bože, ja te zazvah I ti si me uslišio Imali smo i stih kojega smo ovi, ispovijedali Tu je to treći stih, u engleskima je drugi stih Ali uglavnom drugi ili treći stih Psalam 30, treći stih kod nas Gospode Bože moj, k tebi povihak i ti si me ozdravio ona je zaspala psalme, ja sam se ujutro dižem se rano, ona je već bila budna i čitala psalme I onda smo išli u pekarni, svi smo naručili nešto iz pekarni, ona je pojela svoje i još od svakoga od nas Ok, da se vratimo na našu temu Imate s jedne strane izvještaj doktora Ili ti ga statistike koje su došle putem osjetila Ništa protiv doktora, oni su naši prijatelji Ne svi, ali generalno gledamo u dobrom smislu Imate ono što vam vaša osjetila daju kao informaciju A s druge strane riječ Božju ja predlažem da onda počnemo znači gledati u onoga koji je rekao tu riječ što smo rekli nemoj gledati u to što je rekao nego tko je rekao da je on Bog svemogući da je on savršena ljubav čista mudrost nemoguće za njega slagati nemoguće podbaciti njegove djece on je Bog koji čini čudesa ja sam vam par tu stihova izveo da vi koji slušate ili pišete možete skupiti to da znate onda u toj situaciji e, dignu sistem ja znam kad mi imamo neka služba iscjeljenja ako su već ovi koji su u istoj vjeri to bude super Recimo Uh, nemam pojma ako je nešto s kičmom ili, ili nemam pojma što ne, nema i ja e, kažem sad ćemo mi malo veličati Isusa ja znam da to nešto treba poštimati bila je pri, pri porodu Karlicu je trebalo ispraviti tako nešto leđa ne znam nešto je bilo ja kažem sad ćemo mi malo veličati Isusa ali to je neko koji uvjeri i ja kažem ovima drugima sad pazite ovo i ja počnem veličati Isusa i ona ja već skoro u suzama Njoj se samo tijelo Mi nismo uopće molili Isus zna što mi mislimo Sve se ispravilo samo Nju je savinulo, istegnulo, iskrivilo, okrenulo e, Kvarlica počela goriti, ispravila se Znači samo što smo veličali njegovo ime Ja vam predlažem da imate taj pristup Ok Psalam 77 on se tu sjeća Pazi sad ovo 12. stih Spominjem se gospodnjih dijela Sjećam, znači spominjete se Sjetite se toga koji je u svom pismu objavio Što ima, što hoće, što može napraviti za vas Što je dokazao Isusu Kristu Sjetite se ko rekao riječ Sjetite se njegovih dijela Vidite li išao u penziju Je li oslabila njegova ruka Je li njegova riječ izgubila na snazi Pazi sad ovo Spominjem se gospodnjih dijela Sjećam se negdašnjih tvojih čudesa Mislimo, svi, svim tvojim dijelima Razmišljam o tvojim velikim činima Pazi sad ovo Svet je tvoj put, o Bože Koji je Bog tako velik kao naš Bog Za početak To pročitaš ne Čekaj Satone da ja tebi nešto pročitam je li ti znaš da je ovdje gospodar nad gospodarima Kralj nad kraljevima Bog nad bogovima u njegovo ime ja dolazim tebi u susret Jel tako ili nije tako? 15. stih Ti si Bog koji činiš čudesa Ti si objavio svoju moć na narodima To je naš Bog Mi u njegovo ime dolazimo Onda 86. psalam stihovi 4 do 10 Pazi sad ovo <clears throat> E, čitat ćemo, čitat ćemo 8 do 10 Nema među bogovima slična tebi, gospode Nema dijela kakva su tvoja Svi narodi koje si stvorio Doći će i prostrijeti se pred tobom Gospode, Tvojemu imenu slavu ću iskazati Ja vam moram reći da ja kad počnem slaviti Isusa i njegovo ime Da vrazi odmah trče Odmah iste sekunde počne očitovanja Istinski vam govorim osim ako nema direktne nevjere Nekad i tad ima Ali osim ako nije direktna nevjera Onda se ne događa Neće se uvijek događa Ali čak i tad ja sam ovo ljeto imao par intervencija na totalnim nevjernicima Ja sam rekao, sad će ići bol Sad će se ispraviti Ali ako ne primiš Isusa će ti se vratiti jer si sam uzrok te bole, samo otvaraš vrata za te utjecaje. Ali da vidiš da je živ i da radi Ja sam rekao jedno, sad idi izmjeri si tlak Prije toga mu je bio tlak Ima je moždani srčani udar, tlak mu je bio ko zna koliki Ja kažem, najprije izmjeri tlak nevjernik zato što kad se pomolim tlak će biti savršen Ali da imaš mjerilo I on ide izmjeri tlak I ja kad sam se pom... Tlak je normalno bio krivi Kad sam se pomolio Ja kažem da čujem On kaže savršen Amen Ali on ne može zadržati tu poziciju Ne može on zadržati tu poziciju zato je to i opasno djelovanje Nekad možeš tako ako je manja stvar Ali ako je neka veća stvar to je opasno Kaže kad zao duh izađe iz čovjeka On su, luta suhim i bezvodnim krajem i ne nalazi pokoja Matej 12, I onda kaže vratit ću se u kuću iz koje sam izašao I nađe praznu, pometenu, uređenu I onda povede sedam duhova gorih od sebe I nastani se nazad u kući Bi stanje tog čovjeka gori nego je bilo prije Pazi sad ovo Tako će biti S kime Isuse? S ovim pokvarenim Preljubničkim naraštajem Jel me pratite? Opasno je demonstrirati silu nevjernicima Zato što su na sklizavom tlu Vratit ćemo se gora stvar To je presiljena vjera on mora vjerovati zbog tog što je vidio jedno Jedno vrijeme vjeruje, onda se vrati na staro To je osvrnuće svetosti Od toga se oni štite Zato Isus kaže tamo u Ivanu 12.38 40 Zatvoren oči, otvrno srca Da ne vide zdravim očima Da se ne obrati, da ne dođu k meni Da ih iscijelim To je zbog njihove zaštite Kad procijeni da će se vratiti na staro I on ne čisti svetost Zato treba biti oprezan Ali hoću reći <clears throat> Hoću reći kad ime Isusovo dođe Drugo ime se mora maknuti jer to je ime iznad svakog imena Ne samo ime, nego i stvar se mora maknuti Filipjanima 2, do 11 Jer kaže na nebu, na zemlji, ispod zemlje Svako se koljeno mora pok... Jednostavno mora, ne možda nego mora I svaka usta će priznat prije ili poslije Isus Krist jest Kirios Gospodar nad gospodarima Onaj koji ima vlast Onaj koji odlučuje Onaj koji ima moć nad nekime i nad nečime I mi imamo to ime da se njime koristimo I kako kaže Kenjon, veliki sluga Boži Kao što je bio štap u sjevoj ruci Tako je ime Isusova Na usnama Kristovih vojnika Onda se bolje upoznaje s kim ideš u rat Jer jači je onaj koji je s nama Nego onaj koji je s njima Jači, jači Krist ih je pobjedio Jedan dan ćemo raditi samo pobjedu u Kristu Vlast na cilama tame po Isusovom imenu Radit ćemo ali Krist ih je pobjedio Kološanima 2.15 Kaže Nad vlada, Bog ih je u Kristu nad vlado križem Javno ih izvrga ruglo I za sobom ih u pobjedničkoj povorci vodi A mi smo s njim u koči, ne u povorci ovoj Dakle Gospode, Tvojemu imenu slavu će iskazat Pazi sad ovo Jer Ti si velik i tvoriš čudesna djela Ti si jedini Bog Misli, vidiš malo u Svetom pismu Vidiš druge sluge Božje Jer Bog nije stao djelovati išao u penziju Nisu bili apostoli koji su radili čuda Nego Bog po njihovim rukama Ovi koji ne razumiju pisma Slušaju razne lažne doktrine Imaju sulude ideje da je Bog išao u penziju Kad su išli apostoli Malo sutra To bi bilo da su apostoli djelovali ali kaže Petar jasno i glasno kad su mislili da su oni ozdravili onog čovjeka pored hramskih vrata zvana divna kad mu je Petar rekao ustani u ime Isusa Krista i hoda Čekao nikad nije hoda Djela 3.6 I onda u 12. stihu kad su se svi uzbunili Počeli gledati što je ovo, tko je ovo, kako ste to napravili Što gledate braćo u nas kao da smo mi apostoli Nekom našom snagom ili pobožnošću to napravili Sasvim izvjesno nismo Nego 16. stih kaže točno kako Ime Zapamtite ovo, 16. ste i zaokružite ga crvenom, plavom i bijelom bojom I obojajte ga unutra sa najjačim flomasterom kojega imate Ime Vjera u ime Isusa Krista je učinila da ovaj čovjek koji nikad nije hoda Ozdravi u potpunosti pred vašim očima Ime Je li možda ime išlo u penziju? A? Je li možda vjera išla u penziju? A onda su svi ti u lažnim doktrinama što uče tako krivo Znači, pročitali smo psalam 86 105, 1 do 7 Pazi sad ovo <clears throat> Kaže ovako Zahvaljujte gospodu Zazivajte njegovo ime Navješćujte među narodima dijela njegova Pjevajte mu Svirajte mu Kazujte sva njegova čudesa Dičite se, njego, dičite se njegovim svetim imenom Nek se veseli srce oni koji traže gospoda Tražite gospoda i njegovu snagu Tražite uvijek njegovo lice Govori o Isusu Kristu Jer nevidljivi Jehova Bog iz starog zavjeta uzeo lice, oblik i ime I sišao u Kristu Isusu među nas Proslavio to tijelo i sad je za vijeke vjekova lice Boga živoga Emanuel, Bog s nama Jer u njemu je Bog nevidljivi duh u svoj punini tjelesno Po Kološanima 1.19 i 2.9 Stoga ko vidi njega vidi oca Sjećajte se njegovih čudesa koja učini Njegovih čuda i sudova njegovih usta Vi potomstvo Abrahama Jer mi smo djeca Abrahama po vjeri, kažu e, e, Galačani 3.7 i 29 Mi smo djeca Abrahamova Baštinice Abrahamove po vjeri U Krista Isusa Sinovljevi Jakove Jakovljevi i zabranici njegove On je gospod Bog naš Po svoj zemlji su njegovi sudovi Idemo još, imamo još malo vremena Ovo je super pročitati koju ovako Hit izjavu da digne Sistem Pazi sad ovo Psalam 72.18 Pazi ovo Uvijek 17. i 18. i 19. Uvijek neka traje njegovo ime Dok je sunca neka njegovo ime traje Svi narodi neka se blagoslivlju u njemu Ovo Isusu govori Sve što je David govorio najavljivao Isusa Zato Isus njima mora otvoriti oči učenicima niš nisu kopčali Otvorio je pisma Da razumiju da od početka do kraja govori o njemu Svi narodi neka se blagoslivi u njemu Svi narodi nazivali ga blaženim Pazi sad ovo Neki je blagoslovljen Gospod Gospod Bog Izraelov On je jedini koji čini čudesa Ja mislim po svemu ovome da bi se moglo zaključiti Da on i dalje još u, u, u poslu čudesnog djelovanja Da ne bi trebalo kad nađemo na neki problem Početi gledati taj problem I da problem bude sve veći i veći Da nas na kraju sjedne na glavu i sruši nazad nego bi mi trebali doći prema tom problemu u sili gospodnjoj sa snagom Isusovog imena U vjeri koja pomiče gore I zapovjediti problemu da se makne U ime Isusa Krista I nek je blagoslovljeno ime Njegove slave u vjekove Sva zemlja neka je puna njegove slave Amen Amen ćemo završiti sad s ovim amen Evo, hvala ti, oče, na ovoj riječi Hvala ti na prekrasnim obećanjima Hvala ti na svemu što se učinio za nas u Kristu Isusu I evo, ja te namjesto svih molim da nas obasjaš sa svjetlom sve riječi Da nam srca preplaviš sa svojom istinom Da razumijemo sve što nam pripada u Kristu Isusu I da nam daš snagu da to možemo i presvojiti tebi na slavu I za dobrobit ne samo našu vlastitu Nego i svih ljudi oko nas Amen Eto, hvala Isus. Hvala Isusu, neka.